Radioteatret sender nå 'Manøver mord', en kriminalserie i seks episoder av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Instruktør Paul Skoe. Første episode er 'En uventet gjest' av Gunnar Hagen Hartvedt. Men før spillet starter, ei viktig opplysning. Vi får i denne serien høre hvordan morderen tenker. Vær da oppmerksom på at et menneskes tenkestemme lyder helt annerledes enn talestemmen. Det er derfor nytteløst å prøve å finne ut hvem morderen er ved å leite etter likskaper mellom tenkestemma og talestemmene til de personene som er med i manøvermord. La meg ta et siste overblikk før jeg bestemmer meg. Er det noen annen utvei for å stoppe munnen på ham en gang for alle? Nei. Selv om han lovet å tie, vil han få et tak på meg for resten av livet. Altså må han likvideres. Men ingen mistanke må falle på meg. Dette må jeg tenke nøye gjennom. Jeg må ikke forhaste meg, selv om det haster. Så. Og det var sant, ja. Ja? Hei, Ranveig. Ja, hvem venta du ellers? <laughs> Nå ja, du kan så si. Det er Nora Torge, altså. Ja, jeg hører det. Gratulerer med forlovelsen, forresten. Å, jau, takk. Unnskyld at jeg ringer så sint Skal forreiste. Men hva galt er det? Nei, herr Bjørn, er du gal? Hva er det du holder på med, Ranveig? Det er en galne. Ja, ja, ja, hva var det du <laughs> Vel, det er bare en gjest som så absolutt skulle ha bestilt en Riks til i morgen. Å, ja, men det hadde vært tidsnok i morgen tidlig. Det gjelder utlandet, Ranveig. Mm ja. Grosserer Imeland, Henry Imeland, vil ha København klokken 8.30. København CE1448. Og noen personlig? Nei, bare nummeret. CE1448. Jaha. CE1448. Og noe annet? Nei takk. Fulgt opp jo dykt denne veka? Ja, ikke så verst. Iallfall på selve hotellet. Annekset, derimot <laughs> Ja vel, jeg hilser Herbjørn, da. Be ham unnskylde at jeg forstyrrer midt på natten. God natt, da, Ranveig. Du? Ja? Er det fest å drikke natta? Fest? Nei, hvordan det? Ja, ettersom denne Imeland Ting av telefonen så seint? Nå, no, nei det. Det er bare ham og svigersønnen hans som <laughs> Ja, som sitter oppe nede i peisestuen. Åh. Nei, jeg tykte jeg hørte musikk òg, jeg. Og det er det. Bare Cato Ruud som spiller i salongen. For din egen fornøyelses skyld. Til en forandring, tror jeg. Åh. Du, han Ruden, du. Han eh, <laughs> Nei, han, han Ja, jævla Ja, natt og Nora. <laughs> natt, du. Nei, nå blir det for sterkt der nede. Hva er det, fru Torge? Driver De på i peisestua fremdeles? Ja grosserer Imeland og ja, denne svigersønnen hans som kom i dag, Helsen. Mm. Vil de gå ned og snakke til dem? Ja, det kan de forlate dem på at Nei, forresten. De roer seg vel. La dem bare være. Ja vel, direktør. Men de forstyrrer gjestene. Ikke direktør til meg, fru Torge. Det kan gjestene si. For dem heter jeg Nysæter. Ja vel, Nysæter. Hvordan går det med Vesle-Ola? Må dere våke over ham til natten også? Nei, tablettene reiste med feberen, så det ble med forskrekkelsen. Ah, det var godt å høre. De sover vel ikke stort i natt, så jeg kan godt passe på. Det er Johanne her for. Jo, jo, men Ja, eh, ja, som de vil. Jeg tenkte bare at Si meg, denne svigersønnen som grosserer Imland herser med der nede Gjestene diskuterer jeg aldri. Ikke med noen. Ja vel. Og unnskyld. Hva var det? Hva da? Syntes det var noen som liksom snek seg ut av salongen. Hva i hule Holder Ruden fremdeles på å underholde? Later til det. Men er det flere gjester igjen i salongen, da? Det trodde jeg ikke. Sannelig nidkjære tjenestefolk jeg har. De i resepsjonen, han ved klaveret, jobber overtid, vederlagsfritt. Men han skal jeg sann for dyden Ja, det er resepsjonen. Og god kveld, frue. Ja, et øyeblikk. Og Nysæter, det er deres kone. Vil de ta den her, eller Ja. Ja? Hva sier du? Ja, jeg skal eh, Grete! Grete! Hva som Veslola er blitt klein igjen, og feberen er visst Hør, fru Torge, de må visst være snille og bli sittende en stund til likevel, slik at de to i peisestuen Ja, de skjønner. Hva skal du ha, Anna? Å, ned til Himmeland, takk som spør, med mat og selters. I kveld går han på reinspikka adrenalin. Hva mener du? At Imeland er i farten i kveld, og helsen òg. Det led til det, ja. Og har utvikla seg til den reine sersjanttype Imeland. Skulle nesten tru det var svigersønnen hans. <clears throat> ja ja, Olav er nå ditt hotell. Det er det det er, Anna. Kan han visst være glad for. Snart blir han å nekte adgang til hotell med folkeskikk, spør du meg. Har ikke spurt deg, Anna. Nei, nei. Jeg får gå, fru Torge. God natt. God natt, Anna. God natt. Ja, jeg får se sjå få servert i peisestua. Der går det nå mot den skinnbarlige whiskyvaka, som sånn sa svensken. Jo, jo. Selters kan jeg nå forstå, men mat og på denne tiden av døgnet Så er det nå, Nora. Når grossereren skvalper over lensa, så kommer lysten på lammekjøtt. Lammekjøtt? Helst koteletter. Og ferdige stod i kjøleskapet, mangla bare visittkort. <laughs> Ola veit å stelle butikken, ja. Å, oh, å. Oh. Grosserer Imeland er men ikke noen hvem som helst kunde i butikken, Anna. Jaså? Klart. Slik oppvartning han får. Og slike privilegier. Som sånn denne huskes du nå i kveld. Kan være det. Jeg mener øh, Nei. Nysæter sa at man ikke måtte diskutere gjestene. Akkurat. Og jeg er på parti med Jan Olav. Og hvis som at du skulle ha lyst til å diskutere noe på dette her hotellet, da er det ikke sagt at det er gjestene som er de mest interessante. Du er det eneste gang nevner dette deilig musikk. Hva? Hvor kommer de fra? Gjennom døren. Jeg hørte dem ikke. Fortell meg, unge mann, hva fikk dem til å spille akkurat en sørgemarsj? Vet ikke. Kanskje det var fordi de kom inn, her, Tobisen. Eiendommelig. Ja, de må unnskylde, jeg trodde ikke det var noen her. Og det er det ikke heller, bare personalet. Lat som om jeg ikke er her. Tja eller eh, vil de helst være alene? Hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg vil ikke forstyrre Ikke jeg heller. Uh, unnskyld, ser De etter noe? Ser de etter noe? Nei. Jeg går. Gjør det De kom for, ertobisen. Ja, slik kan det gjøres. På den måten kan hvem som helst mistenkes. Det er genialt. Forsiktig nå. Ikke narr deg selv. Hvor er den lille feilen som morderen alltid gjør? Hva med telefonen? Tenk gjennom det hele en gang til. Og så til handling. ei, hva skal mine øyne skue? Nora, Nora, praktblomsten i den lokale flora. <laughs> er det deg, din røver? Røver, ja. Kunne vært noe, det. Jobber du overtid? Ja. Jeg også. Også? Nå, <laughs> godt å klunke litt privat innimellom. Fanken også. Ble ikke frosset ute. Av den blå salong? Visst. Eller skremt, om du vil. Nei, men om jeg vet av dette Tobisen-mennesket? Nå, no, han Tror du forresten at han er et menneske? Hm. Du sier noe. Ullen, liksom. Klam, lyssky. Og så snakker han som en ibsen skuespill Jo, jo. Og så går han ikke. Han glir bortover. Si meg, driver de fremdeles på i peisestuen? Hvem? Å, hold opp. Imeland og Helsen, vel. Nå, de to, ja. De to, ja. Peiser på, så å si. Noe nytt? Nei. Hva skulle nå det være? Hva som helst. Du forvalter nå engang samkvemmet med omverdenen. Post, telefon, bussruter. Rene Samferdselsdepartementet. Si meg, lytter du? Til hva? Rikstelefoner, for eksempel. Ja, naturligvis. Og ellers, Nora? Ellers? Ellers, ja. Det vi snakket om. Jeg har ikke noe usnakket med deg, Cato. Å jo da. Du har en fortid, frue. Så lenge du svever omkring som en pyramidal gåte, får du ikke fred et øyeblikk. Jeg har den freden jeg trenger. Du hører ikke til her. Iallfall ikke der, bak den disken. Trø meg ikke for nære, Cato. <laughs> Hei, som om noen våger seg så langt men jeg ser åssen de sleipe øynene deres kryper og kravler på det bare kjerringene snur seg bort et Hold opp nå! Nei. Nei, ikke før jeg har funnet ut av det. Finn ut av deg selv først, far. <laughs> ja, det har du visst rett i. Ja. Ellers kunne kanskje jeg interessere meg for å finne ut om deg. Du er så oppspilt i kveld, liksom. Drukket? Nei. Drikker aldri. Det vet du, da. Nettopp. Og likevel nå Hva er i veien med meg nå, da? Ikke noe, tror jeg. Bortsett fra at du er livredd for å bli voksen. Jøsses. Tar de livet av hverandre der nede? Nysæter skulle visst ikke gått hjem likevel. Ring bort til den, du. Vesle-Ola er blitt dårlig igjen. Hm. Hva slags figur syns du han er, denne Helsen? Tja, som figurer flest i 40-årene. Så ham så vidt han kom i dag. Tjaggu er det påfallende. Hva? Ellen Helsen har bodd her en uke sammen med far sin, med Imeland. Så kommer mannen hennes opp hit og tilbringer første kvelden i fyllekrangel med svigerfar. Jo, det er kanskje besynderlig. Men man diskuterer aldri gjestene. Å, gjør man ikke det? <laughs> Ja, det var sannelig noe nytt. det i peisestund. Der kommer helsen. Og pærefull. Hei sann! God aften, frøken. Frøken eh, Ja, hva er det nå? Jo, hytter og hus og ingen Borge. God aften, frøken Borge. Torge og frue. Og god aften. Vær også De hilset herr kapellanmester. Takk som byr. Byr, ja. Gjerne. Skal det være en pjalle? Nei, dæven, folkens. Først må vi gjøre dugnad og få stabla opp gammelen. Reiste den ikke dønn over ende på gulvet mellom fingra på meg? Hm? Er grosser Rimland kommet noe til skade, herr Helsen? Der antydet De noe, fru. Tror De virkelig at det kan være et ørlite håp om det, fru? Sa De fruen. Fru Torge, ja, Men heter ikke de Nora, da? Jo, Nora Torgu. Ja, Men åssen kunne egentlig jeg vite det, da, Nora? <laughs> Nora assosierer jeg med en pjalle! Skal det være en pjalle, herr kappelandmester? Men deres svigerfar, herr Helsen, tror De ikke vi skulle flytte ham? Absolutt. Det tror jeg. Jeg, jeg, tror det. <laughs> og når tro kan flytte berger, så skal jeg sannelig se til å få min tro til å flytte Imeland. Kom, Cato, skulle ikke vi to? <laughs> Cato! Salve Cato. For øvrig er det min mening at Imeland bør bli liggende på sine gjerninger. Kom, Cato, vi må se til grosserer Imeland. Det er den sanne søsterlige ånd, Miss Norge. Fram, fram, kristmenn, korsmenn, kongsmenn. Henry den himmellandske er gått over Lidarennet. Til båtene, manne! Kål over ende snart, han også. Jeg vet nei, men ikke jeg. Å, herregud. Og så er det dem som sier at mennesket er jordens ypperste skapning. Ja, ja, ja. Ja, jeg tar ham under armen, og du Nei. Tar... Oh. Som du skremte meg, Anna hørte deg ikke. Ikke ber han, sier jeg. La oss få reist han opp. Det trengs visst å få satt opp noen vinduer også. Uff. Og jeg Ja, du, Helsenfar. Skrider omkring og avpatruljerer åstedet. Og finner Drads nye person godt gjemt i en ørelappstol borte ved peisen. Hvem er De? En skummel snikmorder, hva? Tal. God aften. Jeg heter Raste. Torstein Raste. Å, er de også her, Raste? Hvor lenge har De sittet her, herr spion? Jeg, jeg har ikke tatt tiden. Å? Jo da, de vet det. Ut med språket, hva? Skylder jeg dem noe regnskap for det, herr um... Helsen. Mitt navn er Helsen. Truls Helsen. <laughs> Vet du hva frøken på skolen pleide å si? Bare sliter med helsen, sa hun. <laughs> Nå vel, herr Helsen, så vidt jeg vet er dette et felles oppholdsrom for hotellets gjester. Har ikke spurt dem om det, mister. Og jeg har ikke til sinne å finne meg i deres tone. Nei, hør, mine herrer. Hør nå. Jeg ante heller ikke at det var flere her, herr Aster. Det var bare litt forvirrende. Jo, nå ja, De skjønner det, fru Torge eh, Skjønner hva, herr herraste? Jeg ble forstyrret av dette levende her nede. Jeg fikk ikke sove. Jeg ville ikke legge meg opp i det. Da hørte jeg et tungt dunk. Helt oppe på rommet deres? Det er svært så godt de hører det. Jeg trodde det var noe galt på ferde, fru Torge. Derfor gikk jeg ned hit. Eh, det vil si, jeg gikk ned sidetrappen og fant grosser Imland på gulvet. Alene. Jeg hørte det kom noen ned trappen fra resepsjonen. Derfor trakk jeg meg tilbake i ørelappstolen i diskresjon. Bevares meg, skylder De ikke noen forklaring? Ja, men så kom hit, da, Cato. Jeg kommer. Å, skal jeg kanskje gi en håndsrekning? Takk. Jeg tror vi greier å bakse med Bakse med han, jeg, så. Så, Cato, ta tak du nå. Slik, ja. Så, ja. Og så legger vi armene hans over hver skulder og, og så ja. Viser jeg veien. Vandrer med freidig mot. Stifinner truls med kompassnål i nesa er alltid beredt. Herr Aste, kanskje De er snille og lukker døren etter oss? Ja, jeg kommer straks, fru Torge. God natt. Tja, det var dumt. Men jeg kunne ikke godt si at jeg faktisk ikke visste hvor lenge jeg har sittet i den stolen. Jeg må ha hatt et lite blackout igjen. Men jeg tror ikke de skjønte det. Hei! Hva er det De skal? Å, oh, unnskyld. Jeg trodde ikke det var noen her. Hvem er De? Eh, jeg. En eh, gjest. Håper iallfall å bli det. Hotellgjest, uanmeldt inn gjennom vinduet. Det sto jo åpent. Jeg tar det rolig. Jeg er ikke yrkestyv. Kan De dokumentere det? Mitt navn er Berg. Det beviser ikke stort. Men vel, eh, jeg heter Raste. Det hjelper ikke at de presenterer dem. Det finnes veloppdragne innbruddstyver også. Si leilighetstyv, da. Teknisk er ikke dette innbrudd. Fleip hjelper heller ikke. Hvor kommer de fra? Hvordan pleier gjester å komme hit til hotellet? Med bil, ikke sant? Er De klar over hvordan de ser ut, mann. Sølet, tilsjasket i klærne, skrammer på hendene og oppklort i fjeset. <laughs> de har rett. Jeg virker ikke tillitvekkende. Vel, jeg kan like godt si jeg kom med fly. De tror meg allikevel ikke. Nei, og de forsnakker dem jo ikke. Men dette rakk jo egentlig ikke meg. Jeg tror jeg Si meg, eh, er dere ikke orientert her på hotellet om at noe vil skje? Om hva? Ja, ikke akkurat dette at jeg detter ned her, men har dere ikke fått vite at noe kommer til å hende på disse kantene? Nei, hva skulle det være? Snakk ikke gåter, er du snill. Mm, pent nødt til det. Det skal være en hemmelighet. Ja, I hvert fall til i morgen. Nei, så spennende. Fortell mer. Dere er havnet på den gale siden her på Nyseter. Jaså. Gjør dere motstand, kommer jeg til å plaffe dere ned, alle sammen. På liksom. Nå, da faller jeg selvfølgelig straks til fote. Eh, de raste hadde vært en død mann for lenge siden, hvis dette var alvor. Eh, kan jeg ta en kotelett? Sikkert. Det er ikke mine. Nei, det er sant. Imeland og Helsen. Nei, jeg tar henne likevel, jeg. Ja. Noe galt må hun gjøre for å markere. Kjenner De dem? Helsen, ja. Mm. Unnskyld. Helsen kjenner jeg godt. Imeland bare omtale. Som referanse er ikke de to herres Særlig i formålstjenlige her på hotellet. <laughs> Nei. De var i krangel, så det ut til. Ja takk, jeg har fått merke det. Men si meg Det er ganske selsomt å, å se to mennesker kjefte løs på hverandre uten å høre et ord. Det blir noe, noe, noe kunstig over det. På Lissam? Nettopp. Berg, de må ha stått nokså lenge utenfor dette vinduet. Oh, unnskyld, eh, jeg visste ikke Helsen ba meg hente noen flasker. Ja, Har han ikke fått nok enda? Ja, Det står under bordet der. En tom og så en med en skvett på. Ja, jeg skal ikke forstyrre. Jorunn, kan ikke De bli her litt? Og holde et øye med den fyren. Holde øye med? <laughs> Hvorfor det? Fordi jeg er mistenkelig. Eh, så går jeg opp i resepsjonen og melder fra at det er kommet en ny gjest i peisestuen. Inn gjennom vinduet, uten bagasje, og som ventet med å gå innom vinduet til han trodde det ikke var noen her. De har ikke noe mot det, Berg? Absolutt ikke. Får like godt tak i direktøren. Unnskyld, eh, var det ikke bedre om jeg gikk opp? Nei, eh, jeg er trett, jeg. Jeg vil gå og legge meg, uansett hvem herberg er. Slapp av, da vel. Jeg er ganske ufarlig å holde øye med. <laughs> Jeg var ikke redd. Syns bare det passet seg bedre at jeg meldte ifra. Ja. Nei, om noen var hengstelige, måtte det heller være raste. Du hører med til personalet? For så vidt. Jeg spiller. Sett deg da vel. Du står jo og dirrer over hele kroppen. Takk, jeg står. Det er fritiden min, skjønner De. <laughs> Profesjonell musiker? Nei, jeg studerer. Har tatt jobb her. På lissom musiker, altså? Ja, det kan være ille nok. Jobber du i baren også? Ja. Skal dette være et forhør? Nei, jeg bare prater for å få tiden til å gå. Det var heller du som skulle forhøre meg. Hvor gammel er du? Kan ikke De være så snille å tie stille? Jo, gjerne. hotellmusiker og bartender. Det må være en morsom jobb. Og slitsom. Og hva med jobben deres? Min jobb? Jeg har nok sett pistolskjeftet under jakken deres. Mm, pokker òg. Det var da ikke meningen. Det var det jeg var redd for. Ja, Det minner meg likevel om at jeg får gjøre det jeg er kommet for. Nei, nei, ikke skyt! men Ta det rolig, da, gutt. Du kommer da ikke til å Hjelp! Hjelp! Ja, men hysj, da! Hjelp! Hjelp! Hva i all verden er dette for noe? Skyter de? Kom, Isen. Vi går løs på ham begge to. Han rekker ikke å skyte mer enn én en av oss. Kom. Nei, nei. Tenk om det blir meg, da. Stå rolig, begge to. Dette her er overstått på et øyeblikk. Ikke skyt! Men i all verden, menneske. Lager de fyrverkeri? Hva skal den raketten bety? At jeg er kommet vel frem hit. Ja, ta dem av gutten, da. Han gikk i dørken, han i pure forskrekkelsen. Han kan da ikke være død? Av skudd, iallfall. Har de noe greie på førstehjelp eller sånt? Jeg må passe på her i vinduet. Hva er det som skal skje her, da? Å, oh, der ser jeg en rakett til langt borte. Ja, det var svaret. Er dere blitt aldeles gærne her? Er det ikke fred å få i natt? Den herren der, han sendte opp en rakett og Hvorfor skyter de med signalpistol herfra? Midt på svarte natta? Hvem er de? Og pianisten deres ligger her på gulvet. Og jeg kan ikke gjøre noe, for han er ikke død. Jeg får fru Torge til å ta seg av han. Nå, hva er det å si? Jeg, jeg, tror det må være en misforståelse. Misforståelse? Jeg har ikke jeg, direktør, hørt Direktør, kan jeg få snakke med dem på tomannshånd? Ok. Bli med på kontoret. Dette er meningsløst, kaptein Berg. Jeg har ikke fått noen beskjed om det. Ja, Det skjønner jeg ikke. Øvelsen ble fastlagt for lenge siden. Jeg vet det, men det sto i avisen at det skulle foregå vest for Hegerfjell. Ja, Det kjenner ikke jeg noe til. Jeg har bare fulgt instruksene. Også midt i jakttida. Hva kommer gjestene til å si? Ja, det er beklagelig. Jeg finner meg ikke i det. Jeg protesterer. Det er for sent å stanse krigsspillet, Nysæter. Fra i morgen ligger 10 000 mann klar for å slåss her. I Nysæters jaktterreng. Ja, det kommer nok til å smelle litt ekstra i år. Ja, det er klart de kan forlange erstatning hvis de lider økonomisk tap. <laughs> Ja, det blir jeg feit av. Men si meg, hvilken rolle kan hotellet spille i dette spillet? Det er besatt av fienden. Eh, angriperen, altså. Jeg beklager. Det er det de kaller rødt parti, hva? Det heter oransje parti nå, direktør Nysæter. Mm. En slags eh, høflighetsgest overfor Warszawapakten. Ja, visst, ja. Et tegn på at det internasjonale klimaet har endret seg litt. Jeg har hørt at russerne i sine krigsspill er begynt å kalle angriperen for Gult parti. Hm. Vel, nyseter er nå okkupert av 100 fallskjermsoldater. 100 mann? Eh, ta det rolig. Jeg markerer 100 mann. Mm. Jeg har satt fra meg radiosender og skytevåpen utenfor. Min oppgave er å sende og smelle litt når det er påkrevd. Åssen kom de hit? Jeg ble faktisk sluppet ned i fallskjerm noen kilometer unna. Mm. Tok meg frem hit og sendte opp en rakett til tegn på at oppdraget var fullført. Hørte det med til oppdraget å skremme vettet av gjester og personale også, kaptein? Jeg er lei for det, Nysæter, men man kan ikke ta så personlige hensyn i krigsspill som i krig. Jeg sier ikke det. Og apropos, med hensyn til den um, unge musikeren deres, har han personlige problemer? Ja, det håper jeg da inderlig. Ellers ville det ja, Men hvilken måte takler han disse på, vet De det? Så langt strekker ikke min omsorg for personalet seg. Nå. No. Men Helsen Truls Helsen er her. Vi var samtidig i Gaza, og han ehm, Hva da? Eh, nei, nei, ingenting. Kan jeg få overnatte her på hotellet, tror De? Jeg har selvfølgelig utstyr til å ligge ute, men ehm, Ja, nyseter må da være med på leken. De kan bli med meg. Fru Torge, vil De sørge for rom til denne til kaptein Berg? Hvordan går det med Ruud? Fint. Han kom fort til seg selv, og nå sover han. Ja, Det var da godt. Vær så god, vil De følge meg, kaptein Berg? Mange takk. Ja, god natt, da, Nysæter. God natt. God natt. legger alle sammen, så jeg kan få arbeidsro. Det er på tide det blir alvor i leken. Som dikteren sier Jeg går ikke med på å flytte brikker. Slå spillet over henne. Da har Radioteatret har sendt første episode av kriminalserien 'Manøvermord' av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Episoden var skriven av Gunnar Hagen Hartvedt, og disse var med. Ola Nysæter, Finn Kvalem. Anna Helga Holdhus. Nora Torge. Anne Tangstad. Cato Ruud. Ståle Bjørnhaug. Randveig. Synnøve Strigen. Truls Helsen. Per Christensen. Tobisen. Rolf Nilsen. Raste, Frank Robert, Kaptein Berg, Roy Bjørnstad, Imeland, Oskar Egne Nissen og stemmen Arne Lie. Teknisk regi var ved Viktor Sandal, og instruktør var Paul Skoe. Radioteatret sender «Manøver, mord», kriminalserie av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Instruktør Paul Skoe. Annen episode 'Mord gir matlyst' av Arild Fellborg. På Nyseter turisthotell er det en person som har sett seg føre å utføre et mord. Vi veit ikke hvem det er, og vi veit ikke hvem som er utpeika som offer. Vi får høre morderens tanker, men stemmen gir ingen pekepinn om hvordan vedkommendes talestemme lyder. Så langt veit vi bare at det ikke var noen hyggelig kveld på turisthotellet. To av gjestene brukte kvelden til en kolossal fyllekrangel i peisestua. Det var grosserer Imeland og hans svigersønn disponent Helsen. Imeland hadde bodd på hotellet i et par uker sammen med sin datter, fru Helsen, men Helsen var ankommet samme dag. Mens Imeland ennå hadde kontroll over kjenslene sine, hadde det blitt tinga en telefon for Imland, en telefon til København, til klokka halv ni neste morgen. Det var kontordame, resepsjonsdame osv., Nora Torge, som hadde oppgaven å foreta den bestillingen. Dertil var hun en stund hovedansvarlig for hele etablissementet. For hotelldirektør Ola Nysæter fikk en telefon fra kona si, visstnok med beskjed om at minstegutten var blitt dårlig, og at han måtte komme hjem en tur. Men det var flere blant personalet som var oppe i den sene timen. F.eks. Cato Ruud, pianist, en litt nervøs ung mann, ikke uinteressert i den vakre fru Torge. Og værelsespiken Anna, som hadde den tvilsomme fornøyelse å overbringe grosserer Imeland hans bestilte fårekoteletter. Blant gjestene var det òg noen oppegående. Herre Tobiesen, som har en egen evne til å bevege seg lydløst og dukke opp der man minst venter ham. Og den likeens litt merkelige Raste, som faktisk oppholdt seg inne i peisestua under krangelen. Opptrinnet der nede endte med at Imeland overstadig sanseløst ble båret opp på sitt rom. Knapt var han ute av rommet før en uanmeldt gjest, som kaller seg kaptein Berg, kom inn av et vindauge, skremte vettet av Cato Ruud, forsynte seg av de fårekotelettene som Imeland hadde latt stå igjen, fyrte løs med signalpistol og tok seg i det hele tatt ei heil del friheter. Men så hadde han da også okkupert hele hotellet i forbindelse med en militærmanøver som skulle starte neste dag, noe direktør Nysæter til sin store forargelse ikke visste før kaptein Berg fortalte ham det. Og så ble det endelig kvelden første dagen, og teppet går opp for andre akt. Det er fullbrakt. Om en stund, kanskje om et øyeblikk, vil noen finne ham død. Hvem finner ham? Nå, det kan være det samme. Alt er jo gått efter planen. Hvordan føler jeg meg selv? Rolig. Ingen anger. Ingen angst. Men det er nå det gjelder. Bare en liten stund å vente, så kan jeg begynne mitt eget spill. Kan De gjøre i stand værelset mitt tidlig i dag? Ja da, det skal jeg gjøre, frøken Sandsvær. I går var det ikke stelt før lunsjen. Å? Gamle røya. Kom nå, Gerda. Vi tar det lettvint i dag, du. Jeg tørker over gulvet, og du rer sengene. Er det mye å gjøre nå? Å oh, ja. Jammen var det nå godt at Ola fikk tak i deg, Gerda. Ellers hadde jeg vært alene med hele korridoren. Du, du skal alltid banke på først, Gerda. Det er høflig. Og om du ikke venter på svar, så, så får du kanskje se litt òg. Det var nå helst lite å stelle her. Ja, det er kaptein Berg. Han som kom i natt etter bråket. sitt på maken. Ikke et klesplagg. Ikke en sigarettstump. Rennuredd uten en skrukk. Ja, ja. Slik er det i militæret. Å, en skulle hatt bedre slike gjester, Gerda. <laughs> Ikke har han pysj heller, du. Han kom visst uten bagasje. Kom nå. Var det bråk her i natt, Anna? Ja, nede i peisestova to av gjestene de drakk og huserte slik. Hva? Fortell. Vi har ikke tid til å prate nå, Gerda. Skunde deg nå. Ja, ja, her ser det nå ut så vanlig. Håndkle og senkle og gongkle på gulvet. Han veit ikke hva en knagg heter, han. Hvem er det, du? Tobisen heter han. Ja, her ligger Tobisen under senga. Hæ? <laughs> Hvit nattskjorte med rød bord, akkurat som bestefar. Er han gammel? Nei. Hva slags kar er han, da? Veit ikke. Han sitter mest her på rommet sitt, han. Hva gjør han her, da? Han teikner. Er han kunstner? Det må være svartekunstner, for Tobisen teikner bare én ting, han. Svarte kors. Kors? Ja, Se her i skuffa hans. Store kors og små kors og rette kors og skakke kors og kors med kruseduller, svarte er de alle sammen. Og under noen står det navn som ikke kan leses. Og kors. Jeg er redd han, jeg. Huff, ja. Og så har han slikt underlig blikk når han ser på det. Det er nett så, ja, så han tar mål av deg. Han så slik på meg en gang at jeg ble kald langt nedover ryggen. Eh, er du ferdig, Anna? Ja. Å, oh, unnskyld. Vi tok visst i døren samtidig. Eh, men jeg skal ikke forstyrre eh, Nei, nei vær så god. Vi, er ferdige, vi. Ja da. Kom ned, da. Ja. Kjente du Dag Erda? Ja, han så på meg. Han tok målet ditt. Nå skal vi til fru Helsen, kona til han som var med på bråket i går. Ja, tenk, mannen hennes og far hennes Å, oh, så fint rom, du. Ja, det da. Dette er det beste vi har, da. Ja, han har rom vi ved sida av. Ikke dobbeltrom for slikt folk, nei. Ligger det ikke i lag? Å oh, jau, det er ikke slik. Nei, de får brukt opp mer penger på det viset, vet du. Og rør ikke den parfymen, Gerda. Å, mm. oh, den var fin, du. Det er Det er Royal Secret. Oh, Set den ifra deg, Gerda. Ja, Stjeler du av den, så kommer hun til å lukte synda di i flere mm. dager. Anna, se på den nattsekken hennes, du. Jeg vet hva det er for noe. Det er duchesse og, og, og franske kniplinger. Ja, har du en rik mann, så får du en slik nattsekk. Å oh, ja. Og med en slik nattsær så kan du få deg en rik mann. Kom nå, så skal du få glo på pysjen til helsen. Du, er han så fæl til å drikke? Ja, nei da. Han var ikke der. Han pleide å være en grei kar. Han sover. Nå skal vel den skjetgutten ligge og snorke til lunsj og så må vi hit att og stelle rommet bare for at han ikke kan holde måten. Stamgjester de kan jo gjøre nett som de vil. Du, hva var det som hendte i peisstova i går? Å, det som pleier hende når man får ikke drikke. det har vært krangel og uvennskap. De skrek og bante og helt et forferdelig leven. Hva sa hun til deg, da? Hun Helsen? Ja. Hun hadde lagt seg tidlig, hun. Nysetter da? Han sa ikke noe. Hvorfor ikke det? Jeg diskuterer ikke med direktøren, og ikke med deg, Edda, heller. Nei, Nei, her skal vi nå ikke inn. Her bor frøken Sandsvær, dama som klagde, vet du. Vi tar rommet hennes til sist, er det du mener? Ja, vi tenker det i det hele tatt Det er da lett å glemme, vet du. Ja, ja. Her, her ligger en som heter Raste. Grei og trivelig kar. Ja ja, på det meste, da. Hva mener du med det, Anna? Ja... Du veit aldri hvor du har han. Jeg kan møte han i trappa og sjå han inn i andletet og helse. men han ser meg ikke. Og så kan jeg treffe han att ti minutter seinere, og da smiler han og sier nei, god dag, frøken Anna, hvordan står det til i dag? <laughs> Skjønner du slik? Nei. Oi, han har blå og hvite striper, du. Hæ? Pysjen. Det er mest liksom vi er vant til. Å, jeg er ikke vant kanskje med pysjamas eller nattserke. Men det er nå visst du, Gerda. <laughs> Du, Gerda, ta deg i vare her på hotellet. Du, se her. Rasta dagbok. Nei, mm. men det har jeg aldri visst. Du, her er det. Ja, og jeg så. Ikke noe å bry seg om, sa doktoren. Hjernen tar seg bare en høneblund på egen hånd av og til den trenger hvile. Jeg kjenner aldri noe på forhånd, blir bare plutselig lys våken og har den fordømte følelsen av at de siste fem minuttene eller timene bare er en svart flekk som jeg kan ha foretatt meg hva som helst i nå... Da kommer noen vi kan lese mer i morgen. Du, kanskje han er dikter? Ja, og kanskje han er galning. Og kan hende både det ene og det andre. Det er visst på moten der nå. <laughs> ja, ja. Her bor nå den andre fylleslasjen. Imeland. Han sover vel, han òg? Ja, han sover nå det han gjør minst. Jeg tror aldri dere har sett Imeland. Han har en tålekniv i halsen. 나의 우울한 미션 털 오라니 Hallo? Hallo? Ring på i vendetid, Randveig. Fru Torge, kan De få tak i fru Helsen og be henne Er det det, Kari? God morgen, det er nyseter Har du lensmannen inne? Å jaså, ikke før. Nei, det er ikke noe om å gjøre, men, eh, men du kan be en slå på tråden når han kommer. Ja, det er, det, det, er en gjest her som har mista en koffert med værfullt innhold. Du får ha det så bra, Kari. Randve på sentralen skal ikke få annet enn en koffert å snakke om, i hvert fall. Hun er svær å lytte. Pokker at lensmannen skulle være ute. Jeg skulle helst gjøre ti ting på en gang. Hva var det jeg tenkte på? Jo, fru Helsen. Hun er ute på tur. Dro like etter frokost. Nå, det var nesten en lettelse. Hvis De vil, skal jeg underrette henne når hun kommer hjem. Takk, det vil jeg gjerne. Slikt er aldri hyggelig. Jeg kan snakke med Helsen. Han sover, så vidt jeg vet. Ja ja, det haster jo ikke på øyeblikket. Vi bør få tak i distriktslegen. Det er heller ingen hast. Jeg ja, det er noe jeg gjerne ville snakke med ham om. Senere. Han kan ikke gjøre noe for Imran likevel. De sa jo selv at han hadde vært død lenge. Ja, men kunne ikke jeg ringe doktoren? Nei, ikke nå. Fru Torge, jeg vil prøve å unngå folkesnakk før vi vet hva dette er for noe. Hva var det? Det er vel den fordømte militærøvelsen til Berg. Den har jeg aldeles glemt. Det blir jo ingen jakt. Vet De om noen av gjestene er dratt ut? Men Nysæter, jakten begynner jo ikke før i morgen. Nei visst. <laughs> Der kan de se åssen jeg er. Det skal mye til for at jeg glemmer når jakta begynner. Jeg kan skrive et oppslag til gjestene om at det ikke blir jakt de første dagene. Takk, det er fint. Hvis de ikke reiser alle sammen etter dette, da. Det er sant. Ruud må selvsagt ikke spille til dans i kveld. Det skal jeg sørge for. Det er vel best han ikke spiller i det hele tatt. Skal vi si noe til gjestene? De fleste var heldigvis ute da, da det ble oppdaget. Vi forteller ingenting. Ikke før helsen er blitt underrettet. Og hvis de spør? Så sier vi at Anna fikk et hysterisk anfall. Ja, jeg får gå og snakke med Helsen. Nysæter, tror de det er han som Hæ? har gjort det? Aner ikke. For alt jeg vet, kan Imeland ha gjort det sjøl. Nei, det er umulig. Jeg så jo Hva da? Var det ikke bedre å snakke med Helsen når han har sovet ut? Jeg mener i den tilstanden han er nå Jo. Jo, de kan ha rett i det. Jeg kan jo se etter om han er våken etter lunsj. Ja, det var en dypt sørgelig historie med grosser Imeland. Ja, herr Tobisen, jeg er helt lammet. Men man må jo spise likevel. Vær så god, kaptein Berg. Takk. De har vel hørt det, de også? Ja, det er ille. Når fikk de vite det, frøken Sandsvær? Jeg kom inn klokken ett, og da skjønte jeg straks at noe måtte være hendt. Nei, den pølsen er litt trå, kaptein Berg. De skulle heller ta servelat. Jo, og så fikk jeg vite det av Gerda. Ja, det er rystende. Men vi mennesker må jo ha mat. Jeg var faktisk like ved da det ble oppdaget. Jeg hørte pikene skrike. Det gjorde de, Tobisen. Så de noe? Nei, direktøren kom før meg, og jeg ville ikke trenge meg på, eh, selv om det kunne være rimelig eh, Litt italiensk salat, frøken Sandsberg. Nei takk, ikke i dag. Jeg tar nedlagt sild. Ach ja, så blir det ingen jakt for stakkars Imeland. Han var sånn ivrig jeger, kaptein Berg. Det blir visst ikke jakt for noen foreløpig. På grunn av dødsfallet? Nei, det er visst andre grunner. Jeg tror Nysæter gir nærmere beskjed. <laughs> Ja, jeg går jo ikke på jakt, så. Men det er synd på de andre gjestene. Er de jeger, Tobisen? Ah, jo, jeg er meget interessert i jakt. Særlig vådeskudd. Oh. <laughs> Jeg skal ikke hente en karbonade til dem, frøkens ansvar. Mm. Jo, mange takk. Uff, på en måte virker det så hjerteløst å spise, men Nå, uten mat og drikke duger helten ikke Besynderlig så pratsom Tobisen er i dag. Han pleier ellers å være taus som graven, skjønner De, kaptein. Ja, han virket rent munter. De vet vel ingenting? Eh, nei, jeg kom sent i natt og Neimen, se der! Der er fru Torge. Hun vet sikkert noe. Fru Torge? Fru Torge, kom hit litt, da. Var det noe, frøken ansvar? Hva er siste nytt, fru Torge? Hva mener De? At det vet De godt. Se her, her er en ledig plass. Så, sett dem, sett dem og spis med oss. Takk, men jeg skal ikke ha mat. Spis allikevel, fru Torge. De må ikke la det gå slik innpå dem. Vi andre syns også det er grusomt, men vi tvinger oss selv til å spise. Ikke sant, kaptein Bær? De må unnskylde meg, men Vent litt. Vi gjester har rett til å få vite noe, fru Torget. Det går jo en morder løs i huset. Hva tid kommer lensmannen? Det vet jeg ingenting om. De var jo inne hos Imeland, ikke sant? Det må ha vært forferdelig opprivende for dem. Jeg kan dessverre ikke si noe. Er det ikke riktig at de måtte fortelle fru Helsen om hennes far? Er det ikke derfor hun ikke er nede til lunsj? De må unnskylde meg, frøken Sandsveig. <laughs> Lille fru Torge var nesten for rolig, syns jeg. Men så er hun vel mer vant med slikt. Hun har vært sykesøster. Og så er hun skilt. Visste de det? Her er karbonaden, frøken Sandsveig. Vet dere hva jeg har hørt? Det er nesten farlig å si det, men eh, disponent Helsen er låst inne på værelset sitt. De sier ikke det. Jeg hørte at han hadde låst seg selv inne. Men deres versjon er sikkert den riktige. Ja. Han hadde jo en forferdelig trette med svigerfaren i natt. Hva sier De, kaptein? Ja, I tilfelle er det ikke særlig smart gjort av Helsen. Han kan jo umulig komme unna. Nei, det er nokså opplagt. Men han kan jo ha rømt for lenge siden. Klatret ut av vinduet. <laughs> Det var ikke noe smart av Nysæter å låse ham inne på værelset heller. Er De så sikre på det, frøken Sandsfjell? Hvordan da? Direktør Nysæter har kanskje ikke så meget imot at herr Helsen rømmer. Det blir mindre skandale for hotellet på den måten. Eh, det har de sannelig rett i. Cato! Cato! Kom hit litt, er De snill. Det er pianisten vår, kaptein. I tjeneste, frøken Sandsvær. Cato, kan De gi oss noen opplysninger om dette med helsen? Dessverre, frøken Sandsvær. Jeg har spilleforbud. Du verden så blek han var. jeg er temmelig oppskaket, jeg også, men jeg skjuler det kanskje bedre. Der kommer Nysæter. Kanskje vi får høre noe nytt. Det kunne være på tide. Nei, han går bort til Raste undres hva det er han vil snakke med ham Det er noe jeg gjerne ville spørre Dem om, herraste. Dersom De kan komme inn på kontoret til meg når de har spist. Jeg er ferdig, jeg. Jeg kan bli med nå. Vær så god, herr Aster. Vi kan gå gjennom her. Takk. Nysæter, vær så god. Et øyeblikk. Det er til dem, direktør. Ja? Og god dag. Du har det bra? Ja, det er riktig, det. Ja, jeg, eh, jeg lurer på om du kunne takke deg en tur opp hit. Ja, det kan vi jo snakke om når du kommer. Nettopp, ja. Det er like godt at du kommer straks. Det er bra. Farvel. Den karen jeg ringte etter, kommer om en times tid, fru Torgum. Ja vel. De får unnskylde, herraste. Her er kontoret mitt. Vær så god og sitt ned. Takk. Er det så at de ble forstyrret i natt? Jeg har ikke klaget. Nei, men jeg har hørt det. Hva slags forstyrrelse var det? Det må vel de også vite. Det var bråk fra peisestuen hvor Imland og Helsen satt. Det var ikke bare meg som ble forstyrret. Når begynte det? Jeg er ikke så sikker. Tolvtiden, antar jeg, etter at de andre gjestene hadde lagt seg. Hva slags språk var det? Vanlig. De var høyrøst. skjelte hverandre ut. Det var eder og forbannelser. Det kunne de høre? Ja, naturligvis. Jeg fikk ikke sove. Jeg har jo rommet mitt rett over peisestuen. Ikke rett over, Aste. Peisestua er i kjelleren. Det er en hel etasje imellom. Jeg hørte det gjennom pipen, Nysæter. Lyden gikk gjennom peisen og opp til meg. Det er jo nokså lytt her. Ikke verre enn på andre hoteller, tror jeg. Kunne de høre hva det ble snakket om? Oppfattet de noen detaljer? Ja, av og til. Grosserer Imeland eh, Ja, han er altså drept, ikke sant? Hvor har de det fra? Ja, det vet vi jo alle sammen. Det ble ikke snakket om annet til lunsj i dag. Jeg har ikke sagt noe som helst om Imeland. Så vet vi det på tross av dem. Oppriktig talt, Nysæter, hvorfor sitter de her og spør meg om hva som er foregått mellom to andre gjester? Hvorfor skulle en hotellvert være så indiskré hvis det ikke var hent noe alvorlig? Hmm. Det er riktig nok, herrast. Jeg Jeg ville bare prøve å slippe snakk og rykter før lensmannen kom. Hørte de noe spesielt? Ja, det var snakk om penger. Jeg oppfattet såpass at Helsen ville ha noe av Imland, og at han nektet blankt. Hmm. Kjenner de noen av dem fra før? Nei. Nei, det gjør jeg ikke. Hvordan kan de da vite at det var Helsen som ville ha penger av Imeland, ikke omvendt? Fordi, eh, fordi jeg, jeg, trodde Naturligvis. Fordi det var Helsen som drepte Imeland, og, og ikke omvendt. Hvordan vet de at det var Helsen som gjorde det? Det sier også alle. Slik det er farlig å si. Og hva hendte så videre? Øh, til slutt gikk jeg ned i peisestuen for å få dem til å dempe seg. Og da lå Imeland der, nærmest bevisstløs. Men alt dette vet jo fru Torge. Så kom denne historien med kaptein Berg, og den kjenner de vel også til? Ja. Når gikk de opp til dem selv igjen? Klokken var temmelig nøyaktig tre. Og så hørte de ikke mer? Bare snorking fra Imland. Han har eh, hadde jo rommet ved siden av. Og så må jeg vel ha sovnet. De hørte ikke noe hele natten? Nei. Det var synd. For det er da det må ha skjedd. Nei, det må ha vært i dag morges. I dag morges? Hva mener De nå? Jeg hørte Imland i dag morges. Når? Hva hørte De? Mm, jeg ble vekket av at telefonen hans ringte. Det må ha vært ved halv ni-tiden, tror jeg. Jeg hørte at han snakket i telefonen. Det skjønner jeg ikke. Vi trodde Hørte De hva han snakket om? Nei, så lytt er det ikke her. Vel De får ha mange takk, herraste, nå har jeg ikke mer å spørre om. De får være snille og gjenta alt etter vår lensmann. Han kommer snart. Ja vel, bare send bud på meg. Var det en telefon til Imeland i dag morges, fru Torg? Ja, Riks. Jeg bestilte den for ham i går. Nysæter, jeg har tenkt på det. Det er noe som ikke stemmer. Fortell det til lensmannen, fru Torge. Nå har jeg prøvd meg som inspektør Snusen én gang. Jeg vil ikke dumme meg ut mer. Som de vil. Anna fortalte at helsen er våken nå. Ålreit. Jeg skal gå og fortelle ham at svigerfaren er død. Dersom han trenger å få vite det, da. Hva er det deg, Nysæter? Jeg ventet deg. Vær så god. Du skjønner hva jeg kommer for? Jeg tror det. Svigerfar er død. Så du vet det? Og Hvordan er det med Ellen? Hun besvimte da hun fikk vite det. Vi har lagt henne i et rom i Vestfløyen. Jeg forstår. Helsen, hva husker du fra i natt? Trettet dere? Ja, Du trenger ikke gå som katten rundt grøten, Nysæter. Jeg må ha vært sinnssyk. Jeg fortsatte å drikke etter at jeg kom hit. Jeg ble mer og mer fra meg. Til slutt fant jeg ut at jeg ville gjøre et siste forsøk. Og så gikk jeg inn til svigerfar. Når? I dag morges? Det husker jeg ikke. Det er som en drøm. Jeg må ha vært helt sinnssyk, for jeg ble helt vill av raseri da jeg så ham ligge på ryggen og snorke. Og så Ja, det er helt forferdelig. Jeg skjønner ikke nå hvordan det gikk av meg, men jeg tok altså kniven og Å, herregud, at det kunne skje. Og bare for pengers skyld. Svar helsen. Jeg kan vel ikke nekte for det. Jeg skal ikke spørre mer. Du får forklare det for lensmannen når han kommer. Eh, Nysæter. Ja? Lås meg inne. Som du vil. ikke tvil om at mord gir matlyst. Tja, det er menneskelig. Men hvem kunne trodd at mitt offer skulle spille rollen som appetittvekker? Og praten går. Tydelig at det har vært flere enn jeg på stedet i natt. Passer meg utmerket. Rart med lensmannen som aldri kommer. Vel, han har en overraskelse i vente. jeg, jeg spiser aldri så meget til lunsj, Tobisen. For jeg vil ikke ødelegge appetitten til middag. Men sosen var ikke helt god. De kan ikke lage sos på hotellet. Å, men suppen var fin. Jeg er suppemenneske. Ingen middag uten en kraftig, varm suppe. Vel begynt er halvt fullendt. Ja, jeg holder meg til dessert. Når enden er god, er allting godt. <laughs> ja. <laughs> mm. Uff, nei, vi skulle ikke spøke med en død mann i huset. I skuret, frøken Sandsvær. Grosser Imeland er flyttet over i skuret. Åh, noe så hjerteløst. Det er varmen, forstår De. Og jeg kunne fortelle Dem meget om dette med, med temperaturen Og helsen er tilstått. Ja, det vet vel De, kaptein Berg. Gerda, en av pikene, hørte en Nysæter fortelle det til Lillefjord Torge. Ja, det er eh, for, forferdelig. Ja, ja, selvfølgelig, kaptein Berg. Men det er jo en lettelse for oss alle sammen å få vite sannheten. Nysæter sitter alene i aften, se. Ja, og så så misfornøyd han ser ut. Å, oh, ja, det er sikkert fordi ikke lensmannen er kommet ennå. Å, oh, så spennende med denne feltmanøveren deres, kaptein Berg. Ja, Den må de fortelle meg om. Ja, deres yrke, kaptein Berg, interesserer meg faktisk meget. Eh, jeg, jeg eh, har der kommer Anna bort til Nysæter. Hun hvisker til ham. Ja. Han reiser seg. Undres hva som er på ferde. Nå går han. Nå, hva er det som haster sånn, fru Torge? Beskjed fra lensmannen. Han kommer ikke likevel. Hva? Hans kone ringte nå. Han måtte til byen i en viktig sak. Han kommer i morgen i stedet. Hva i aller heiteste? Ja, unnskyld, fru Torge, men har De hørt maken til lensmann? Unnskyld meg, Nysæter, men det er deres egen feil. Hva sier De? Lensmannen kunne ikke vite at det var så meget om å gjøre. Jeg sa at han skulle komme straks. Alle følger vel ikke deres ordre? Han trodde det gjaldt en bortkommet koffert fordi de absolutt skulle holde det hemmelig. Ja, jeg prøvde bare på å unngå unødig folkesnakk. Alt folkesnakk er unødig, Nysæter. Men det er uunngåelig også. Det er klart dette er uheldig for hotellet, men det må jo komme ut. Fru Torge, prøver De på å lære meg Ja, De har visst rett. Det var dumt av meg. Og en annen ting. Jeg insisterer på at De tilkaller lege. Straks. Nå <laughs> De begynner å gi ordre også? Nysæter. Når det skjer et plutselig dødsfall, så skal lege tilkalles straks. Det er noe som alle vet. Alle uten jeg, mener De? Er det fordi Imeland var i telefonen i dag morges at De vil snakke med lege? Det også. Det er noe galt. Jeg kan ikke skjønne at han kan ha vært i live da. Jeg er ikke sikker, men legen kan si det. Men det er noe annet også, Nysæter. Kom med det. Jeg vil helst snakke med legen først. Jeg er ikke sikker på det heller. Det var noe jeg la merke til hos Imeland. Men de skulle sett det, de også. De er jo vant med slakt og, og sånn Nei De tror sikkert bare jeg prøver på å lage sensasjon. De blir ikke dårlige, vel? Nei da. Jeg klarer meg. Ingen kan tro at de lager oppstyr for ingenting, fru Torge. Bare ring til distriktslegen, de. Jeg skulle gjort det selv for lenge siden. Kan jeg få distriktslegen? Å, unnskyld, Nysæter. Er De opptatt? Er det noe jeg kan hjelpe med? Nei, jeg bare la merke til at det gikk så fort fra bordet. Håper ikke vi har gjort noe galt. Nei da, kaptein. Krigerne deres har ikke brydd oss foreløpig. Vi har litt trøbbel på andre måter, vet De. Ja visst. Gjestene tar det pent at det ikke blir jakt. Ja, de har jo fått annet å snakke om. Distriktslegen er ute. Han kommer ikke tilbake før i natt. Det var som bare pokker. Trenger dere legehjelp? Ja. Ja, vi... ja, det kan jeg skaffe. Hvordan da? Jeg kan tilkalle militærlege over radio. Ja, Selv om han må kjøre over dalen, så kan han være her på en time. Å, oh, gudskjelov. <laughs> Jeg må riktignok ringe fiendens sanitet, siden det er nærmest, men eh, det får stå sin prøve. Takk, kaptein Berg, det vil vi svært gjerne. Kaptein, kan jeg få snakke med legen? I radio, mener jeg. Eh, Visst kan De det, fru Torge. Kan jeg det, Nysæter? Jeg orker ikke dette stort lenger nå. Ja, selvfølgelig. Bli med opp på rommet mitt. Der har jeg etablert eh, min hemmelige sender. Med Deres tillatelse, direktør. Hallo? Anroper Blå sentral. Hallo? Anroper Blå sentral. Blå sentral her. Kom igjen. Dette er Kaptein Berg, Oransje Parti. Det gjelder en velferdssak utenom øvelsen. Kan jeg få saniteten? Et øyeblikk. Et øyeblikk, så. Det er saniteten. Dette er Kaptein Berg, Oransje Parti. Har De noen lege til stede? Ja, vær så god. Dette er major Sandal. Sandal? Og god kveld, major. Jeg befinner meg i oppdrag på Nyseter høyfjellshotell, og her trengs det legehjelp. Distriktslegen er ute, tror De de kan hjelpe oss? Det eh, skulle ikke være umulig. Hva gjelder det? Det er en av gjestene her som er um, drept. Drept? Ja, men jeg tror det er best de snakker med kontordamen her. Hun står like ved siden av meg. Vær så god, de kan snakke. Dette er fru Torge, kontordamen på Nyseter. Eh, god dag. Fru Torge? Det er ikke Nora Torge, vel? Jo, det er det. det <laughs> god dag, fru Torge. Ja, det er doktor Sandal her. Jeg syntes jeg kjente Dem igjen på stemmen. God dag, doktor. Det falt meg ikke inn at de var her i nærheten. Jaså, de har havnet på hotell? Ja, fru Torge har vært kontorsøster hos meg i tre år, kaptein. Meget flink var hun. Eh, ja, eh, fortell da, fru Torge. En grosserer Imeland ble funnet drept på værelset sitt i dag morges. Jeg ble tilkalt fordi jeg er den eneste som har noe erfaring med eh, dødsfall. Aha. De hørte at vi står uten lege, og det har ikke vært mulig å få tak i lensmannen heller. Ja. Mm. Derfor ville jeg gjerne spørre dem om et par ting. Ja, det var en stygg historie. Hvordan ble den Imla drept, da? Med et knivstikk i halsen. Så vidt jeg skjønner, må han ha vært død i flere timer da han ble funnet. Mm. Men doktor, det er noe jeg ikke forstår. Da jeg så på den døde, så var det nesten ikke noe blod. Gjenta det, er De snill. Sa De knivstikk i halsen? Ja, og det var nesten ingen blødning. Ja visst. Det er riktig. Det var høyst besynderlig. Er det mere? Ja, doktor. De forstår. Den døde var så underlig. Han hadde fått en tydelig lys og frisk farve. Lys, frisk farve, ja. Og så? Og det var en svak lukt av bitre mandler i værelset hans. Vel, fru Torge, jeg skal komme straks. Men si meg først, eh, dere vet vel hvem som har gjort det? Eh, stukket ned i Milan? Ja, det vil si, jeg vet ikke Dette er Nysæter, direktøren på hotellet, doktor. Det var svigersønn som gjorde det. Da kan De hilse fra meg og si at han har myrdet Jeg hører ikke. Sett en høyere, Berg. Kan De gjenta det, doktor? Hils ham fra meg og si at han har myrdet et lik. Radioteatret har sendt andre episode av kriminalserien Manøvermord av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Episoden var skriven av Arild Fellborg, og disse var med Ola Nysæter, Finn Kvalem, Anna Helga Holhus, Gerda Bjørg Vatle, Nora Torge, Annelise Tangstad, Cato Ruud, Ståle Bjørnhaug, Randveig Synnøve Strigen, Truls Helsen, Per Christensen, Tobiassen, Rolf Just Nilsen, Frøken Sandsvær, Gøril Havrevold, Raste, Frank Robert, kaptein Berg, Roy Bjørnstad, doktor Sandal, Sverre Hansen. Stemma, Arne Lie. Teknisk regi hadde Viktor Sandal, og instruktør var Paul Skoen. Radioteatret sender nå 'Manøver mord' av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Instruktør Paul Skoe. Tredje episode 'En begonias død' av Gunnar Hagen Hartvedt. Åstaden er fremdeles Nyseter turisthotell. Og saken gjelder mordet på hotellets gjest, grosserer Imeland, som ble funnet død om morgenen på sitt rom med en tollekniv i halsen. Mordet ble oppdaga av værelsejentene Anna og Gerda. Noe tidligere, dvs. Si klokka halv ni, var det kommet en telefon til Imeland, en riks fra København, som var bestilt kvelden i forveien. Med andre ord, den kvelden Imeland hadde et veldig oppgjør med svigersonen sin, disponent Truls Helsen, nede i peisestua. Begge kombatantene bar tydelige spor av beruselse. Imeland ble til slutt båret sanseløs opp på sitt rom. Raste høyde fra sitt rom at Imeland svara i telefonen klokka halv ni. Men omstendighetene tyder på at da var Imeland alt død. Raste var også nede i peisestua kvelden før. Han blei uroa av krangelen der nede, fortalte han, og gikk ned. Men da var Imeland i sanselaus rus. Raste lider av en slags form for akutt hukommelsestap, og ting tyder på at han var lenger enn han selv påsto der nede i peisestuen. Han kunne likevel fortelle at krangelen hadde dreia seg om penger. Så tilsto disponent Helsen at han hadde listet seg inn til svigerfaren på morgensiden og stukket tollekniven i halsen på ham. Helsen blei etter eget ønske låst inne på rommet sitt. Men foreløpig er det uklart om vi kan forbinde Helsen med den merkelige stemmen vi hører, og som vi vet uttaler tankene til en person som har planlagt et mord. Stemmens klang gir som før nevnt ingen pekepinn om hvem den tilhører. Hotelldirektør Ola Nysæter har altså mye å være urolig over, mellom annet også det at lensmannen ikke er kommet. Men det er Nysæters egen feil, for han ville ikke si i telefonen hva det gjaldt, og lensmannen, som ikke visste at det var så viktig, er reist til byen. En annen grunn til uro er den store militærmanøveren som foregår i distriktet. En kaptein Berg har rett og slett okkupert hotellet. Og er nå gjest der. Blant de øvrige gjestene finner vi selvsagt fru Helsen, Imelands datter. Den nyfikne og taletrengte frøken Sandsvær og den mystiske herr Tobiesen som beveger seg lydløst omkring og tegner kors i ledige stunder. Blant betjeninga må vi ellers nevne den litt nervøse unge pianist Cato Ruud, som nærer en viss svakhet for Kontordamen Nora Torge. Hun har tidligere vært sykepleierske og oppdaget noe påfallende ved den døde. Dette forteller hun til militærlegen doktor Sandal, forresten en gammel kjenning, og han kan opplyse At disponent Helsen har myrdet en død mann. Ja, resepsjonen. Å, hallo, fru Nysæter. Nei, deres mann er ikke på kontoret nå. Nei, det, det er kommet en militærlege over hit for å Ja, for å se på Imland. Ja, en major Sandal. Skulle major Sandal kanskje komme bortom dem og kikke litt på Vesle-Ola? Hva sier de? Jaså, i går kveld, da? Jo visst, de ringte deg hit og fortalte deres mann at Vesle-Ola hadde fått et tilbakefall, og en rolig natt? Men Nei, jeg må sannelig unnskylde meg, fru Nysæter. Jeg står jo her og tøver, jeg. Jeg er visst blitt aldeles forvirret, jeg, som Sikker diagnose kan jeg selvsagt ikke stille under disse omstendigheter, men som sagt, jeg tror at fru Torge har trukket den riktige slutning. Iallfall er det ikke noe som tyder på det motsatte. Imeland var død da kniven ble satt i halsen på ham, sannsynligvis som følge av eh, forgiftning. Ja, men hva så, major? Ja, når det gjelder sakens rettsmedisinske side, er det ikke annet å si enn at Imeland må bli obdusert forskriftsmessig så snart som mulig. Men for øvrig Kan du si noe om når døden inntrådte? Nei, det må det obduksjon til. Og selv da kan man ikke si noe om når han fikk giften i seg. Ikke det? Nei. Jeg trodde cyankalium virket i løpet av få minutter. Som regel, men det kan gå lengre tid. Ja visst. Ja, da må vi Må jeg bare beklage at vi har brydd dem nesten fåfengt? <laughs> Nå, vi får da håpe at visitten har vært til en viss glede for den mistenkte. Jo, jo. Jo, naturligvis. Vel, jeg får vel tenke på retretten, er jeg redd? Ja, men... Jeg eh, det er jo blitt sent nå. Men de akter dem da vel aldri tilbake til leiren i natt, major Sandal? Jo, det var da vitterlig tanken. Vi har da god plass her. Og en bit mat kan de vel også trenge i livet? Det er meningsløst å dra over i natt, major. Fru Torge viser dem et værelse. Og så skal jeg sørge for at det blir sendt opp noe småvarmt. Eh, takk, ikke mat. Men et glass øl, kanskje, hvis det ikke er til bry? Det skulle bare mangle. Kom med meg, de major. Dessuten, snille dem, har jeg jo ikke så mye som en tannbørste med meg engang. Og hvorfor lot de dem overtale til å bli da, da? Fordi jeg oppfattet at det var maktpåliggende at jeg overnattet. Av en eller annen grunn. Nå, no. og jeg som trodde det skyldtes at de var kommet til å interessere dem for saken. Jo, jo, men jeg har ikke forutsetning for å interessere meg aktivt for den. Hva mener De med forutsetning? At jeg simpelthen ikke kjenner den godt nok. Nå, på den måten. Til gjengjeld har de en annen fordel, og, og den er de dessuten alene om. Ja. Hvilken? At de visst er den eneste i dette huset som ingen vil mistenke for å ha avlivet grosserer Imeland. Og hva så? Derfor ba jeg dem bli. Jeg måtte ha en å betro meg til. <laughs> Gjerne det, men til hvilken nytte? Rett og slett den nytten det innebærer å vite om et sted man kan avlaste seg for mistanker. Uten å utsette seg for å gjøre en dumhet. Hm. Jeg er ikke sikker på om jeg følger dem nå. Jeg mistenker ikke noen, altså. Direkte for mord, mener jeg. Og jeg stolte naturligvis på direktøren, ja, på Nysæter, altså, mm -hmm. til i kveld, men så Så? Ja, så hva? På toget? Han fikk en hustelefon i resepsjonen i går kveld. Eller i natt, skulle jeg vel heller si. Den var fra hans kone. Etterpå fortalte han meg at hun hadde tilkalt ham. Vesle-Ola, ja, det, det er sønnen deres, altså. Jaha, ja. Han var blitt syk. Han hadde fått et tilbakefall, sa han. No. Da hans kone ringte nå da dere var uh, eh, borti i skuret, falt det seg slik at hun kom til å nevne at Småen slett ikke hadde hatt noe tilbakefall. Så uh, Ja visst, ja. Jaha, nå skjønner jeg. Men mistenkelig oppførsel er allikevel bare den ene polen i ladningen. Kan vi ikke påvise den andre, blir det ikke noe smell av det. Hva skulle den i så fall inneholde? Motivet. Kan hotelleier Nysæter hatt noe motiv for å ta livet av denne grosserer Imland? Ikke det jeg vet. Bortsett fra at Imland fikk friere tøyler enn noen annen gjest her på hotellet. Og hva kan man slutte av det, tror De? Nysæter kan stå i gjeld til ham. Mm. Kanskje skylde ham penger, for eksempel. Mm. Det er ikke mange årene siden det bare var en liten fjellstue her oppe. Ja visst, ja, nå husker jeg det. En fjellstue, ja, som ble gjenreist like efter krigen. Den første brant ned under krigen? Stemmer, så vidt jeg har hørt. Naturligvis. Men da må jo det ha vært den samme Ola Nysæter som <laughs> Men han var jo litt av en størrelse, han, fru Torge. Han var visst det. Vel, de mistenker altså ikke direktøren men samtidig kan, som de sa, alle i huset mistenkes. Så hva med dem, fru Torget? Hva i all verden mener De? <laughs> Ja, Ikke at jeg har noen grunn for å beskylde dem for noe, men eh, bare for å vise hvor lett det er å mistolke ord og gjerninger. Jeg stusset litt over noe de sa til meg over radio. De sa en grosserer Imeland er drept. Ja, er det så rart? <laughs> Nå ja, en litt underlig omtale, kanskje, om en de kjenner. Syns de ikke det? Jeg kjenner ham ikke. Jeg har aldri snakket med ham. Nøyaktig det samme sa de til meg en gang før, da de var ansatt hos meg. Husker de det? At jeg kom til å nevne navnet hans og Ja, jeg sa at min far kjente ham. Det er riktig. Det er mer enn 20 år siden. Ja, det sa de også den gangen og de ble like avvisende som da jeg nå nevnte at Nysæter var litt av en størrelse under krigen. <laughs> Vel, fru Torget, der kan De se hvor lett det er å misforstå hvis man vil. Jeg vil ikke noen til livs. Jeg, jeg har bare fortalt det jeg vet. Og det gjør De rett i. Så fremt det er en morder. Så fremt? Ja, én er det jo, forresten. Selv om han kom for sent. Men de er jo også klar over at Imeland var grossist i farmasøytiske artikler, ikke sant? Jo. Slike folk har jo lett adgang til alle mulige slags medikamenter, også farlige. Og i hans alder pleier en gjerne ta en eller flere medisiner. De mener han kan ha tatt feil? Ikke urimelig. Særlig i den tilstand han skal ha vært i i går kveld. Hvordan er det forresten med denne Helsen, svigersønnen hans? Han er medeier i firmaet? Mm. Mm. Uh, kom inn. God kveld. oh, er det du, Anna? Da er de de beste hender, major. Så da går jeg. God natt. Eh, god natt. God natt. Å, takk, fru Torge. Vel, de, de, kan bare sette brettet der. Ja vel. Skal jeg trekke opp ølflaska med en gang? Eh, ja takk, gjerne det. Så det var det, var det som så til han Ja, ja, det var nok det. Ja, de kjente han vel, de. Ja, <laughs> jeg skulle mene det, ja. Godt? Godt nok. Godt nok? Til hva? Til å skjønne at de måtte gå slik med han som de gjorde, ja. Jaså? De ventet at noen skulle ta livet av ham, med andre ord? Det har ikke jeg sagt. Nei, nei. Det vart bare slik at han ikke tålte noen danste etter noen annen pipa enn han sier. <laughs> ja, sånn kan jo saktens gå noen vær, vet De. Ja, men han sprengde seg på det, han. Ja, Han hørte vel til veteranene blant gjestene her oppe, han? <laughs> Å oh, ja, det er ikke fritt. Og ikke bare mellom gjestene. De veit, de var liksom i samme kompani under krigen, han og han Ola. Ola? Å oh, ja, det er Nysæter, det, altså. Ja, også denne helsenkaren. Imeland satt i Oslo og dirigerte. Ola herja her oppe. Og helsen slinger att og fram mellom de nett som en skytter. Til gruppen ble sprengt, ja, jeg leste det en gang. Men eh, ble de tatt? Nei, ikke de. Helsen og Ola ble liggende i dekning inne på vidda, de. Helsen kom seg til Sverige og var offiser. Og de, Anna? <laughs> ja, jeg, ja, jeg var nå med på et vis, jeg òg. Jaså? <laughs> ja, ja da. Det kunne nok hvem som helst ha fortalt dere, da. <laughs> Men eh, kunne, jeg, kunne jeg få be dere om noe mer jord? Ja, så gjerne. Kan jeg gjøre dem en tjeneste, så skal jeg Ik Ikke meg, major. Det gjelder en, en slags kollega av meg. Nå, en av servitrisene, kanskje? Nei, det er ikke noen av jentene. Det var pianisten jeg tenkte på. Nå. Hva er i veien med han, da? Jeg veit ikke. Det var det jeg ville be dere finne ut, major. Ja. Men hvordan arter denne, denne lidelsen seg, da? Det veit jeg heller ikke. Jeg veit ikke annet enn at han er sjuk. Han er mm. virkelig mm. alvorlig sjuk. Jaså. En yngre mann? 20, godt og vel. Eh, hva er det han klager over, da? Han har ikke klaga. Jeg bare veit at det er slik. Jeg bare veit at som det ikke vert gjort noe med han, så vil han aldri verta frisk att. Yes. Lov meg at at de vil sjå til han major. Lov meg det. Ja, ja, ja, ja. ja. God natt, da. Og det ble morgen den annen dag kan være på tide å ta et nytt overblikk. Hva med knivstikket? På en måte er det ugunstig. Det gjør det usannsynlig at han begikk selvmord. På den annen side, det skaper forvirring i bildet. Jo, jeg har all grunn til å være fornøyd. Stoltenberg. God morgen. God morgen, frøken Sandsvær. God morgen. Jeg var så sikker på at dere militære spiste grytidlig frokost. Men ikke de, altså. Nei, jeg saboterer. Ja, herr Tobisen og jeg har hatt en lang prat på morgenkvisten. Ja. Og vet De, vi kommer faktisk som deputasjon til dem. Nå jaså? På vegne av hvem? Av oss selv. En deputasjon hvor jeg representerer mindretallet. Meget interessant. Og kan jeg spørre um... Kaffe eller te? Kaffe til ham, Gerda. Tror De militærpersoner drikker te? Nei, det er riktig, Gerda. Vi må være barske, vet De. Kaffe til Tobisen og te til meg, som vanlig. Ja vel. Jo, nå skal De høre, kaptein Berg. Det gjelder denne situasjonen vi er kommet i. Vi har naturligvis hørt om denne forgiftningen. Forgiftningen? Bare ikke late som De ikke er med på notene, kaptein. Vi vet alt. Slik ryktes, skjønner De. Vel, vel, så sier vi det. Ja, Og det kjedelige i denne situasjonen er at her finnes det ingen øvrighetspersoner man kan henvende seg til. Nei, det er jo riktig. Lensmannen har vært forhindret Nettopp! De, kaptein Berg, de er da vitterlig en øvrighetsperson. Øvrighet... <laughs> Nå ja, kanskje, på en måte. Ja, og derfor vil vi gjerne at de skal ta ledelsen her. Ø, ja, det er altså frøken Sandsvær som Jeg mener føler meg selvsagt beæret, frøken Sandsvær. Men ø, det er jo en direktør her på hotellet. Syns de ikke at nyseter måtte være den rette? Nei, nei, nei. Skjønner de ikke at matforgiftningen er meget nærliggende å tenke på? Og dermed er direktøren fullstendig inhabil. Dessuten har jeg oppdaget en ting til om nyseter Ja? Han er ingen dannet mann. Nei, de sier ikke det. Jo. Vet De hva han sa i dag da jeg spurte om det var noe nytt? Han sa at Imeland var død før han ble drept. Har De hørt maken til folkemål? Hos en hotelldirektør? Nei, jeg syns det er interessant. Eh, sa han ikke også noe om at Imeland ble levende etter at han var død? Aldeles ikke. Hvorfor skulle han det? Mm, Spiritistene ordlegger seg slik, frøken Sandsvær. De, Tobisen, sa de tilhørte mindretallet. Ja. De mener altså at nyseter er den rette til å ta ledelsen. Jeg vil heller si det slik at De Berg eh, kan være den gale. Nei, men herr Tobisen! Ja, hva vet vi egentlig om dem? Bare at de dukket opp her i forgårs med en del mystiske utstyr og sa de het Kaptein Berg. De kan være forkledde rødgardist, for alt vi vet. Åh, at de kan få deg til å si noe slikt, herr Tobias. De har helt rett. Bare fortsett. Nei, det er ikke mer. Men når det gjelder Imeland, kunne det være rimelig at man henvendte seg til meg. Det er meget jeg kunne fortelle som, um, som kanskje de <laughs> Nei, men de er i hvert fall min øvrighetsperson, kaptein Berg. Og jeg har flere med meg. Til tjeneste, frøken Sandsvær. Ja, og derfor sier jeg dem her og nå. Det er ikke bare grosserer Imeland som er gått bort under mystiske omstendigheter her på hotellet. Å? Jaså? Nei. En begonia også. En begonia er død, kaptein Berg. Hva sier De til det? er sant, fru Torgen. Det er en plante i peisestua som er visnet. Vil De få den kastet? Det skjønner jeg ikke. Jeg vant der tirsdag, og da var det ingen. Nå, den er i hvert fall død De har altså ikke sett noen ting til Rud Nei, hvorfor skulle jeg det? Han kan ha dratt til bygda, for alt jeg vet. Han har uttrykkelig ordre om ikke å forlate hotellet. Ja, sannelig om jeg vet. Her i huset er han ikke. Vi er litt høyt og lavt. Jeg kan ikke si at jeg liker dette. Vil de jeg skal være med og lete? Nei. Men jeg har inntrykk av at han har hatt deres fortrolighet og Det er snarere omvendt. Det er jeg som har hatt hans. Så meget desto bedre. Har de noen anelse om hvor han kan ha gjort av seg? Mm, både ja og nei. Men kan jeg få lov til å spørre om en annen ting først? Ja, bevares. Tror De det er nok å budsende lensmannen slik saken nå har utviklet seg? Hvor vil De egentlig hen, fru Torge? Jeg tror jeg ville ha varslet kriminalpolitiet direkte, så fremt det er formelt mulig. Det er det ikke. Og Imeland er død, fru Torge. Jeg er nødt til å ta mer hensyn til dem som skal leve videre. Så Det er kanskje derfor Cato Ruds forsvinningsnummer har gjort slikt inntrykk på dem. Det var nå deres ord, da. Hm. Som om han skulle ha noe motiv for å ta livet av grosserer Imeland. Å, for den sakens skyld. Nå, jeg har forresten lurt litt på denne telefonsamtalen, jeg, fru Torgum. Hvilken samtale? Den rikstelefonen Imeland bestilte med København til i morges. Og som Raste påsto han hørte Imeland ta imot. Koblet de den over fra sentralbordet i morges? Nei, den kom jo før klokken ni. Var bestilt til klokken 8.30, vet De. Ja visst, ja. Og når sentralbordet står i nattstilling, kommer jo eventuelle oppringninger direkte inn på apparatet i anretningen. Ja, og de er stø på at Imeland ville ha den akkurat på det klokkeslettet. 8.30? Ja visst. Jeg tror til og med jeg har lappen i skuffen min inne på kontoret. Lappen? Hvilken lapp? Papirlappen som nummer og tidspunktet var notert på. Den som Cato Ruud kom med. Ah, ja. Så det var ikke Imland selv som eh, Det var ikke Imland selv som ba om den samtalen skulle bestilles. Han hadde bare skrevet en lapp med nummeret. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nemlig ikke det var Imland som hadde skrevet den. Det var av Catos håndskrift. Jaså, er det slik det henger i hop? Ja, da har det kan hende sin gode grunn at Cato Ruud har funnet det for godt å stikke av. Det forstår jeg ikke. En kan ikke vente det. De er jo ny her på stedet. Ja, Hva med det? Er det noe jeg ikke vet? Ja, heldigvis. En kan bli for perfekt også. Det er ikke verdt at jeg sier mer, fru Torge I hvert fall ikke før vi har funnet Ruud. Hva sier gjestene? De har begynt å snakke om matforgiftning. Ja, det har de vel. Matforgiftning. Spiste Imla noe også, da? Ja, han Ja, det er sant. Kotelettene. Og hva slags matforgiftning snakker de om, da? Hva slags? Ja, snakker de om bedervet mat? Eller sier de at noen her, jeg for eksempel, har forgiftet nattmaten hans? Nei, men Nysæter, ingen har da antydet at det skulle være noe annet enn et uhell. Eventuelt. Men eh, Men hva? Det ser ut som jeg har gitt dem en idé, fru Torge. Nyseter, jeg Ja ja. Lykke til. Jeg går og snakker med kokka. Noen her på hotellet? Jeg, for eksempel? Major Sandal? Nora Torge her. Er De ikke alene, kanskje? Nå, no. jeg, jeg kom til å tenke på noe. Et spørsmål i den forbindelsen. Bare svar med ja eller nei kan gift virke på den menneskelige organisme på så lang sikt som eh, tja, åtte-ni timer? Nå vel. Vil de da gjøre dem det bryet å møte meg borti skuret når de blir ledig? Døren til venstre i samme huset som Imland ligger. Men er det noen her? Hvem Nå er det demrast. Hvorfor hvisker de egentlig? Fordi det er noen der inne. Der inne hvor Imland ligger? Ja. Men det er noen noen levende der også. Hva? Tror de at den som er der, vet? Ikke den. De. Det er flere. To, tror jeg. En mann og en kvinne. Har de ikke lykt med dem? Jeg har min her. Ja, Men vil ikke gjenskjære. Nei, nei. Både veggen og taket er bordkledd. <laughs> men rast får de ikke nok mat ved bordet? Jo visst. Men de da, fru Torge? Det er da ikke jeg som har endevendt skylledunkene. Nei, men hva hadde de i sinne å foreta dem her inne, da? På denne tiden av døgnet? Det samme som dem, formodentlig. Akkurat. Koteletter, ikke sant? Nettopp. Forkoteletter Nei, lammekoteletter, sa Anna. Spiste han egentlig noe av dem i går kveld? Grosser Rimland? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at Anna kom med dem. Og det vet altså de også. Hein? Ja. Anna gikk gjennom resepsjonen da hun skulle servere dem. Og jeg husker tydelig at hun sa Sa hva, fru Torge? Nei, det var ikke noe. Å jo da, de husker jo så tydelig. Vel, jeg husker Anna sa og ferdige sto de i kjøleskapet. Manglet bare visittkort. Ola vet å stelle butikken, ja. Jaså. Nyseter selv. Eventuelt. Eller Anna. Eventuelt. Hvorfor det? Nei eh, Forresten, hvorfor leter de etter disse kotelettrestene? Jeg kom bare til å tenke på det i forbindelse med disse ryktene om forgiftningen. De hørte jo selv Imland i telefonen i halv ni-tiden i morges. Ja, og hva så? Da må det være noe som ikke stemmer. Hvordan det? Ja, De kan jo ikke vite at forgiftningen visstnok skyldes blåsyre. Jaså. Cyankalium. Gjerne det. Iallfall et giftstoff som virker hurtig. Nettopp. Døden inntreffer som regel øyeblikkelig. Men stopp litt. Berg, denne militærkapteinen, han spiste da vitterlig en av kotelettene mens jeg så på. Og han er jo like levende. Mens Ruud Ruud? Er han med i dette bildet? Ja, han kom ned i peistuen mens jeg var der. Han skulle hente noen flasker for disponent Helsen, sa han. Sa han, ja. Han er forresten forsvunnet. Visste de det? Nei. Cato Ruud, altså? Ja. Stukket av. Ah, han kan ikke være kommet så langt av sted. Hva vet de om det? Ettersom vi er blitt så fortrolige, kan jeg røpe at jeg tror han er den ene av de to som er der inne. Inne hos Imeland? Akkurat. Og den andre, da? Jeg har inntrykk av at det kan være fru Hels. Fru Nå ja. Tror har inntrykk av. Men de vet jo ikke. Hm, jo, jeg vet. Vær stille nå, da, og rør dem varsomt. Så slukker jeg. Men hva gjør de raste? Hysj, en av bordendene her kan åpnes som en glugge. Ja, men da kan vi vel høre dem også? Ja, forutsatt at de sier noe, da. Men det har de ikke gjort hittil. Tror jeg. Så, stille nå. kan du ikke høre på meg, Ellen? Nei, Cato, jeg orker ikke. Og så, og så her, med fars båre. Akkurat her, Ellen. Jeg vil gjenta det her. Jeg har ikke gjort det. Men du hadde tenkt å gjøre det. Og jeg tror at du gjorde det også. Du husker det bare ikke. Du var Du var i koma. Nei, sier jeg. Sverg at du ikke var på fars værelse i natt. Det, det sverger jeg ikke på. For det var jeg. Fart? Å, Cato. Ja, det var jeg, Ellen. Og der henter hun noe. For mens jeg var der, kom en annen inn. Var det Truls? Jeg vet ikke. Han Jeg, jeg sier han enda jeg ikke engang vet om det var en mann. Tok bare noen skritt inn. Så gikk han ut igjen, fort. Kanskje han eller hun hadde oppdaget meg. Men hva gjorde du på rommet hans? Jeg mener hvis det ikke var for, for... Det, kan, det kan jeg ikke si deg, Ellen. Jeg trodde du skjønte hvorfor. Litt hvorfor. Men jeg må finne ut noe først. Da skal jeg fortelle deg alt sammen. Nå må du bare tro meg på dette. Cato, jeg har tenkt på dette, og jeg tror det var godt for far at han fikk dø, men ikke på den måten. La meg få noe. Bare et eneste holdepunkt, så skal jeg tro på det. Et holdepunkt? Ja. Hør, Ellen. I går kveld kom han, din far, bort til meg og sa Fru Torge? Er det der, fru Torge? Slukk lykten, Cato. Det er doktor Sandal. Jeg har avtalt å møte ham her. Hallo, fru Hallofurtorget, er De der? Å oh, jaså. Vil De at jeg skal forsvinne? Det er kanskje best. Gå ut bakdøren. Fort. Er det fru Demfutorget? Nei, mitt navn er Ellen Helsen. Jeg har bare vært inne hos min far. Å, jeg ber så meget om unnskyldning. Jeg er Kjell Sandal, altså doktor Sandal. Jeg er... Eh, ja visst, jeg har jo hørt om dem. Jeg trodde de var Ja, at de var ferdige? Eh, ja, det er jeg for så vidt. Jeg har eh, i farten gått feil. Det er det er døren ved siden av Unnskyld. Ingen årsak. Jeg skulle akkurat gå inn på hotellet igjen. Nå er det her de er, fru Torgi. Ja, unnskyld meg, jeg ble litt sen. Ingen årsak. Jeg hørte de snakket med fru Helsen her ute. Jeg, jeg ville ikke forstyrre. Ja, jeg forstår. Det er synd på henne. Nå, hva var det de ville meg? Her? Det gjelder maten som Grosser Rimland spiste natt til i går. Lammekoteletter. Nå? Kan det ha vært noe galt med dem? Tenker De på botulisme? Meget sjelden nå til laks. Særlig når det gjelder lammekjøtt. Jeg tenker på om noen kan ha gjort noe med dem. Forgiftet dem, altså? Men uh, hvordan Ikke alle sammen. Bare én av dem. Og så på en eller annen måte sørget for at Imeland valgte nettopp den. Men uh... Det er vanvittig av meg, jeg vet, men jeg har prøvd å finne kotelettresten her i skylddunken. Det var derfor jeg ba dem komme eh, hit. Stopp litt, fru Torge. Selv om det er gjort på den måten de sier, kunne ikke Imeland levd i flere timer etterpå. Ikke når det var cyankalium. Å? Men i telefonen sa de Ja, det jeg tenkte på, var noe slikt som en langsomt oppløsende pille. Den kunne ha ligget i mavesekken i flere timer. Og... Ja, nettopp. Og hvis den pillen hadde vært i en kotelett Men hvordan? Hvordan anbringer man en pille inne i en kotelett? Men det skulle jeg da klare. Ja, så sier vi det. En langsomt oppløsende pille. Men hvordan vil de hindre at offeret tygger den i stykker? Nei. De har rett. Jeg har vært dum. <laughs> Og da de sa til Nysæter i går at de ikke ville ha mat, bare øl Ja, jeg må nok skuffe dem igjen. Det var fordi jeg ikke var sulten. De trekker gode, men litt for raske slutninger, fru Torget. Jeg gjør visst det. Var jeg for rask da jeg fikk tak i dem også? Bare fordi jeg kjente lukten av cyankalium i Imlandsværelset. Nei, men det var ikke cyankalium, egentlig. Hva? Det lukter nemlig ikke. Dessverre, kan en si. Men når cyankalium kommer i forbindelse med syre, dannes blåsyregass. Den lukter som bitre mandler og fører til indre kvelning. Sandal. Ja? Oh, det var godt jeg traff deg, major Sandal. Mitt navn er Margot Sandsvær. Jeg er en av gjestene her. Og det var deres kollega kaptein Berg som pekte meg dem ut av de passerte resepsjonen. Eh, god aften, fru Sandsvær. Frøken Sandsvær. Eh, nå, unnskyld. Hva kan jeg hjelpe dem med? Et svar. Et ganske enkelt svar. Eh, på hva? Tror De at en begonia kan dø av akutt forgiftning? Om en begonia <laughs> det er en potteplante, ikke sant? Riktig, major, riktig. Ja, sannelig om jeg vet, frøken Sandsvær. Spiller svaret noen rolle i en spesiell sammenheng? Liv eller død, herr major? Da vil jeg si umiddelbart ja. Med visse forbehold. Nå, der er de, nysetter ja, dessverre. Hvorfor det? Å, skitt opp og lort i mente. Har de funnet ut noe om Cato? Nei. Bom. Bra. Han er på hotellet. Er han? Har de snakket med ham? Nei, men sett ham og hørt ham. Hør, Nysæter, de kjenner jo familien Imeland svært uh, intimt. Får jeg vel si ja. Hva så? Jeg er på jakt etter et visst motiv. Hvis den eneste jakten på Nyseter denne sesongen. Si meg, tror De at det kan være noe mellom eh, Ja, mellom Cato Ruud og Ellen Helsen? Mellom Ja, det kan De forlate dem to ganger på, fru Torge. De hadde felles far. landsmenn. Jeg var forberedt på en større halloi med politi, lege og alt det der. Klar til å ta kampen opp. På en gjennomsnittsmorder virker forhøret skremmende. For en morder med fantasi og intelligens er det nagende at han ikke aner hva politiet foretar seg. Dette kan ikke vare. Snart må noe skje. Hvis ikke må jeg få noe til å skje. Radioteatret har sendt tredje episode av kriminalserien 'Manøvermord' av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Episoden var skriven av Gunnar Hagen Hartvedt, og disse var med Ola Nysæter, Finn Kvalem, Anna Helga Holhus, Gerda Bjørg Vatle, Nora Torge, Anne Lise Tangstad, Cato Ruud, Ståle Bjørnhaug, Randveig Synnøve Strigen, Truls Helsen, Per Christensen, Ellen Helsen, Anne Marie Dale, Tobiassen, Rolf Just Nilsen, frøken Sandsvær, Gøril Havrevold, Raste, Frank Robert, kaptein Berg, Roy Bjørnstad, doktor Sandal, Sverre Hansen, stemma, Arne Lie. Teknisk regi hadde Viktor Sandal, og instruktør var Paul Skoe. Teatret sender nå 'Manøvermord', en kriminalserie av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Instruktør Paul Skoe. Fjerde episode 'Abonnenten svarer ikke mer' av Arild Fellborg. Først kjensgjerningene så langt i mordet på grosserer Imeland. Imeland, grossist i farmasøytiske artikler, ble funnet myrdet om morgenen på sitt rom på Nyseter turisthotell med en kniv i halsen. Imelands svigersønn, disponent Truls Helsen, som hadde en voldsom fyllekrangel med sin svigerfar i peisestuen kvelden i forveien, tilsto at det var han som brukte kniven. Men militærlegen dr. Sandal kunne fastslå at Imeland var blitt forgiftet, antagelig med cyankalium, og var myrdet før han fikk knivstikket. Hvordan fikk han giften i seg? I drinken eller i fårekotelettene som Imland hadde bestilt, og som værelsespiken Anna serverte ham i peisestuen om kvelden. Kontordamen Nora Torge, tidligere sykepleierske og ansatt hos dr. Sandal, kunne fortelle legen at hotelldirektør Nysæter løy kvelden før mordet. Han påsto at hans kone hadde ringt og gitt beskjed om at veslegutten var blitt syk. Dette var ikke tilfellet. Nysæter får også bære ansvaret for at politiet ennå ikke er kommet. Fra gammelt av var det en forbindelse mellom Nysæter, Imeland, Helsen og værelsespiken Anna. De var nemlig alle i samme motstandsgruppe under krigen. Denne gruppen ble til slutt sprengt, uten at man vet hvordan. Videre vet vi at gjesten Tobiesen har en egen evne til å dukke overraskende opp på de mest uventede steder, og at han har som hobby å tegne kors i ledige stunder. Den taletrengte og nysgjerrige frøken Sandsvær har fått ytterligere et mysterium å tumle med. Et annet dødsfall Nemlig at en begonia i peisestuen har avgått ved døden uten forklarlig årsak. Gjesten Raste, som til tider lider av hukommelsestap, og som var i peisestuen under krangelen, interesserer seg så sterkt for saken at han prøver å finne de fårekotelettene som Imeland fikk servert. Den nervøse unge pianist Cato Ruud overleverte en beskjed fra Imeland om at grossereren bestilte en telefon til København til klokka 8.30 den morgenen mordet ble oppdaget. Ruud har vært forsvunnet, men viser seg å være på hotellet fortsatt, og blir oppdaget i fordekt samtale med Ellen Helsen, Imelands datter. Og vi fikk den overraskende opplysning at de to i virkeligheten er søsken. Musikk var det her du er, Anna? Ja, som du ser. Jeg har leita etter deg. Det var noe jeg ville snakke om. Åh. Hvorfor vasker du her på rommet til Vimeland? Vanlig at en gjør det. da Det vet vel du, Ola? Ja. Men jeg tror ikke det er rett slik sak er. Hva vil lensmannen si? Ja? Åh. La være med vaskinga, Anna. Jeg vil snakke med deg om Cato. Hvorfor det? Han var her inne hjå Imeland forrige natt. Hva? Det tror jeg ikke. Det er løgn. Han har sagt det sjøl. Til deg? Nei, til fru Helsen. Fru Torge hørte han sa det. Og hun fortalte det til deg. Du har hørt av fru Torge at hun har hørt at han har sagt Vil du spørre han sjøl, Anna? Nei. Hvorfor kommer du til meg med dette? fordi du er mor hans. Cato er voksen nå. Han kan svare for seg sjøl, han. Vi får håpe det. Anna, det var du som ba meg om å gi Cato en jobb her på hotellet i høst. Hvorfor gjorde du det? Det sa jeg fordi han trenger penger til å studere. Tru ikke at Imeland hjelpte han. Cato har ikke fått ei krone av far sin siden han ble 16 år. Men datter hans Fru disponent Helsen. hun får alt hun peker på. Anna. Ja, veit du hva Imeland svarte da jeg ba han hjelpe Cato? Lausungen. Ja, han kalte sønnen sin Lausunge, Ola. Mm. Lausungen kan få 10 000 dersom han skriver fra seg arveretten sin, sa han. Og veit du hva han sa da jeg nekta? Han sa at han heller skulle bruke opp all sin eiendom enn at lausungen skulle erve noe Stans, Anna, stans! Skjønner du ikke, du gjør det enda verre for gutten din med slikt prat. Jeg har aldri fortalt Cato dette her. Jeg ville ikke han skulle vite at han hadde slik dårlig far. Men nå erver Cato. Har du tenkt på det, Anna? Han får sin del av pengene til Limeland. Og så har han tatt livet av far sin, mener du, for å bli en rik mann? Cato er ikke slik. Nei, Cato var ikke slik. Hva mener du nå? Det er noe annet jeg er redd for. Jeg tror han er sjuk på et vis. Å? Har doktor Sandal sagt noe? Nei, men jeg veit du har tala med han om Cato. Nei, det var kaptein Berg som kom til meg. Han mener Cato er mm, narkotiker. Cato! Nei, det er ikke sant. Det er vondt for deg, Anna. Men det er like godt jeg sier hva jeg er redd for. Du veit at Cato tinga en telefon til København for Himmeland kvelden før han ble drepen? Ja. Cato hadde en jobb på danskebåten før, og i København er det lett å få tak i narkotika. Om nå Imeland fikk greie på at Cato var narkotiker, han var skarp, vet du. Ja, det vet jeg. Og fagmann, kan en si, ja. Så kan han ha tinga telefon til København for på et eller annet vis å hindre at Cato fikk mer narkotika. Hå. Det kunne likne han å få Cato til å gjøre det for seg. Og så? Jeg vet ikke mye om narkotikere, Anna, men jeg vet at de gjør alt for å skaffe seg stoffet. Og jeg tror de kan drepe den som freister å ta det fra dem. Oh, en, en slik kar tror du Cato er blitt? Ja, Det vet ingen av oss. Men Anna, jeg har tenkt å få greie på hvem i København den telefonen var til. Ja, ja da. Gjør som du syns er best, Ola. Ja, men mm? Ja, gjør da du, Ola. Få greie på hvem Imeland ringde til nå. Hm. Med en gang, mener du? Ja! Ja, ja, som du vil, Anne. Jeg har lappen her. Ja, ja resepsjonen. Gi meg sentralen. Sentralen? Å, hallo, Ranveig. Det er Nysæter. Hallo. Skaff meg København CE1448. Og det skal være IL. Ja. København CE1448 IL. Mm. Noen personlig? Nei. Nei, ingen personlig. Ja, ja, ja. Du er god i teorien, Ola. Men du glemmer én ting. Hva da? At Henry At Imeland vørde ikke Cato for to øre. Han ville ikke spandere en rikstelefon på han. Nei, ikke så mye som et 60-øres frimerke for å hindre lausungen sin fra å bli narkotiker. Mm, det er sant. Det tenkte jeg ikke på. Jeg er glad du kom på det, Anna. Jeg vil ikke Cato noe vondt. Takk for det. Så den telefonen kan Var nok til en bank eller et firma, skal du sjå. Tenker det, ja. Det var jeg som satte telefonen opp hit til Imeland i går tidlig. Veit du det? Nei. Hørte du noe? Ingenting. Jeg bare ringte på rommet hans og kopla over da telefonen vart lyfta. Ja, noen tok den telefonen. Noen. Det var vel Imeland Nei, han må ha vært død da. Ja, du vet ikke dette du, Anna, men Du fløy jo bare ut av rommet da du fant han to timer seinere. Men da fru Torge og jeg kom til like etterpå, var Imeland kald. Å, oh, huff. Hvem tok telefonen? Veit ikke. Men kanskje får vi snart greie på det. Anna, tror du at han kan ha tatt sitt eget liv? Nei, ikke den Imeland som jeg kjente. Og har han endra seg sida, tror jeg ikke han ville gjort det. Med cyankalium. Nei. Nei, med det varelageret han åtte, kunne han funnet lettere måter å komme ut av livet på. Hvorfor spør du? Ja, Det er noe fru Helsen skal ha sagt. Så og... du har hørt av fru Torge? Ja. Hun sa det var godt for far hennes at han fikk døy. Å? Ja, den som sier slikt Hva tenkte du på? Den som sier slikt hun mener gjerne det var godt for meg at han fikk døy. Mm. <laughs> Nei, Ola, ikke er du tess som detektiv. Og neimen om jeg tror du kan verta morder heller. <laughs> Nysæter. De fra København? Takk. Hallo? Nå har du København CE1448. Hallo? Hallo? Eh, det er politiet. Åh? Det er politiet. Politi? Unnskyld, da er jeg kommet feil. Politi? Du hørte det, Anna? Å, herregud. Å, herregud. Men jeg, jeg skjønner ikke hvorfor Imeland skulle Hvorfor skulle han freiste å Berga Cato fra narkotikaen? Ikke berge, men ta det fra han. For å gjøre han vondt. Nei, han var bare like glad med gutten sin. Men ville han være like glad om det ble kjent at sønnen hans utenfor ekteskap var narkotiker? Nei, Anna, det ville være skandale i familien. Jeg veit ikke hva jeg skal tro. Ola Anna, Cato er et sjukt menneske. Han kan være så sjuk at han ikke veit hva han gjør. Nei, og om Cato er sjuk, så er det en til som er sjuk her og ikke veit hva han gjør. Mm. Og han bor på rommet her ved sida av. Mener du Raste? Er han Du skulle ta en kikk på dagboka hans. Det har jeg gjort. Hæ? Og en sak til. Om Cato skulle ha drept far sin, som du sier, Nei, jeg så med. var det ikke han som var her inne og tok telefonen. Hvorfor ikke? Fordi han kunne bare la telefonen ringe han. Tenk litt på det, du. Detektiv. jeg tenkte meg det. Og hva er det i veien med denne raste, da? Hukommelsestap. Hmm. Det er eh, noen som påstår han lider av det. Jeg skulle gjerne vite om det er riktig. Og det skulle jeg finne ut, bare ved å ta en liten titt på ham. <laughs> Jeg er ikke heksedoktor, direktør Nysæter. Nei, jeg tenkte bare om du kunne antyde for meg, helt privat Det er som en har sagt, at selve tilsynekomsten av en lege skaper pasienter å produsere symptomer, <laughs> og det har han jaggu rett i. Det er sannelig på tide jeg drar før dere ligger strødd alle sammen. Eller også får jeg begynne å ta store honorarer. Ja, hotellet skal selvsagt betale, doktor Sandal. Jeg <laughs> er bare spøker, Nysæter. Men er De klar over at siden jeg kom hit i går kveld, er jeg blitt bedt om å se til pianisten, kokken og denne Raste og deres sønn? Hva? Ja, For ikke å snakke om en død Begonia. Hvordan går det forresten med gutten deres? Takk, bare bra. Hvorfor skulle de se på ham? Ja, Det var fru Torge som ba meg ja, Men det hadde ikke hun noe med? Nei, sant å si så kom hun bare til å nevne det. Han har vært syk, ikke sant? Jo, men det rettet seg. Måtte ikke de våke over ham natt til i går? Nei. Og det <laughs> Ja, det var faktisk bare et påskudd, doktor. <clears throat> Men la oss komme tilbake til Raste. Ja, han kan ikke jeg gjøre noe med. Dessuten må jeg dra nå. Kom inn. Kaptein Berg spør om han kan forstyrre. Tja Gjerne for meg. Så får jeg sagt adjø til ham. Vær så god, kaptein. Takk. Ja, god morgen, Nysæter. Morgen. God morgen, major. God morgen. Ja, Nysæter, det Ja, ja, bry deg bare ikke om meg, kaptein. Jeg ville bare sier Jø. Ja. ja, major, eh, jeg tror faktisk ikke de kan reise ennå. Nei, jeg så også helst at de ble her til lensmannen kom. Tja, lensmannen kommer nok ikke, nyseter, Ikke foreløpig. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor kan ikke jeg reise? Fordi eh, Vel, vi har sprengt Fossebrua. Jeg har nettopp fått melding om det. Vi? Altså Parti Oransje? Ja. Og det mener de vi skal ta hensyn til. Her har vi en ukjent drapsmann gående rundt på hotellet. Og så skal lensmannen holde seg pent vekk fordi dere later som en bru er sprengt. Ja, men eh, jeg tror Vi kan ikke, ikke late som om det ikke er begått mord, kaptein Berg. Men eh, Nysæter, brua er sprengt. Det har skjedd et um, uhell. Hmm. Ja, obersten har bedt meg beklage dypt. <laughs> jeg har ikke hørt på maken. Ja, Hva hendte da? Det ble avfyrt en markeringsladning. De forstår, Nysæter? Takk, jeg veit hva det er. Vel, enten var det en feil ved ladningen, eller også ved brua. I hvert fall så seg den pent og stille sammen. Pent og stille. Gratulerer. Jeg beklager igjen. Selvsagt skal vi få pionerene til å sette opp en provisorisk bru, men det vil nok ta en dag eller to. I mellomtiden I mellomtiden er vi avskåret fra bygda. Er det ikke noen andre steder en kan komme over denne elven, da? Nei, ikke nå i høstflommen. Dette er borte i natta. Ikke får vi lensmann, ikke post, ikke varer. Hva kommer gjestene til å si? <laughs> Er det noen trøstdirektør, så kan de i hvert fall ikke reise fra dem. Vi kan naturligvis skaffe hotellet forsyninger med fallskjermslipp. Hva sier De, major? Det, det, vil jo gjøre øvelsen enda mer realistisk. Jeg sier nei takk. Vær så snill å ikke bli enda mer realistiske, ellers får vi snart bomber i hodet ved et uhell. Kan dere være så inderlig gode å holde dere til leiken deres? Og fortell meg hva jeg skal gjøre! Unnskyld, direktør. Først og fremst bør de prøve å bevare fatningen. Så vidt jeg forstår, har de vært ute i hardere vær enn dette før i tiden. Ja, jeg skal prøve. Og med hensyn til hva de bør gjøre, kan jeg komme med et råd. De bør kalle gjestene sammen og forklare situasjonen. Ja. Ja, det hadde jeg tenkt. Og når situasjonen er den at gjestene ikke kan komme herfra, bør de råde dem til å være forsiktige med hva de spiser. Antyder de at det er noe i veien med maten? Mm, ikke spesielt. Men det kan være farlig gift på vidvanket her, og eh, vel, hvis de kan garantere for maten, så bør i hvert fall ingen ta til seg noe annet enn det alle andre spiser. Forstår De meg? Ja. Ja, jeg har vært inne på det selv, på en annen måte. Om? Det er sant, doktor Sandal. Det er en annen gjest her som ter seg underlig av og til. Pianisten vår svimte av forrige kvelden, og da sa han, gjesten altså, jeg kan ikke gjøre noe for ham, for han er jo ikke død. Ja, det hørte jeg. Tobisen heter han. Tja, en underlig skrue. Når det gjelder jakt, er han særlig interessert i vådeskudd. En makaber spøkefugl, kanskje? Vel, direktør, siden jeg er nødt til å bli her, kan jeg godt observere ham litt. Og raste også. Eh, hvordan er det, har De gjort noe med denne disponent Helsen? Nei, han er låst inne på rommet sitt, etter eget ønske. Han vet ikke noe om giften? Nei. Jeg tenkte han kunne ha godt av å sitte der. Jeg tror han bør få beskjed om at han ikke har drept sin svigerfar, tross alt. En vet aldri hva han kan finne på i sin sinnsstemning. Det er vel så, men jeg kan ikke si jeg har lyst. Men jeg kan jo be fru Torge. Fru Torge, kan De gå opp til helsen og si at Iveland var død? Kom inn. God dag, disponent Helsen. God dag, fru Torgen. Direktøren har sendt meg. Ja visst. Er lensmannen her? Skal jeg av gårde? Nei. Han kommer ikke foreløpig. Å? Nå vel, det haster jo ikke. For meg. Disponent Helsen, kan jeg spørre Dem om noe eh, rent personlig? Ja. Da de ja, da de Da jeg drepte min svigerfar Bare si det, jeg har vennet meg til tanken. Ja vel. Merket de noe da? Hvordan? Reagerte han på noen måte? Skrek eller rørte på seg? Uh, nei, jeg tror ikke det. Kan de si noe om når det hendte? Nei, jeg var ikke i den tilstand at en legger merke til tiden. Kan det ha vært uh, for eksempel etter klokken halv ni? Om morgenen? Nei, umulig. Det var mørkt ute, det husker jeg. Hvorfor spør De? Fordi det var en annen som drepte grosserer Imeland. Hva? Hva sier De? Det er den beskjeden jeg har fra direktør Nysæter. Men uh, uh... Han sa at døren ikke skulle låses mer. Dessuten sa han at de kunne møte i kjellersalen klokken fem i ettermiddag. Uh, vent litt for torget. Sa han ikke noe mer? Nei. Men jeg kan si noe mer. Ja, kan ikke forklare. Disponent Helsen, dette er annen gang de slipper altfor lett fra et mord. temmelig hensynsløst av direktøren å ta med oss sammen her i kjelleren. Kunne han ikke like godt vente til middag? Så sant, så sant, frøken Sandsvær. På den annen side ville han kanskje ikke at gjestene skulle miste matlysten. Det aner meg nemlig hva som skal sies. Og? og derfor er det så besynderlig med valg av meny i dag. Vi skal ha mandelpudding til dessert. Er det så rart? Det er som han tar det for å stå i stilen burde vi hatt risengrynsgrøt med en bitter mandel i også. Hva? Vet De ikke at cyankalium lukter som bitre mandler, frøken Sandsvær? Å, gud! Jeg skal ikke røre disse her. Jo da, jeg kan huske et tilfelle, men ja, det kan jo være det samme. Jeg er som sagt suppemenneske. men tror De virkelig Jeg tror ingenting, frøken Sandsvær. Men det er jo like god grunn til å mistenke personalet som gjestene. Hvordan tror De dette er foregått? Jo, det kan jeg fortelle Dem, herr Tobisen. Og kaptein Berg, kom hit litt. Dette må De også høre. God aften. Oh, vet De, kaptein, jeg syns det er så koselig å sitte her trygt og høre på de smellene deres der ute. Og så vite at det bare er på liksom. At ingenting skjer på ordentlig. Eh, jo, selvfølgelig. Dette har jeg i grunnen visst lenge, men først nå kom jeg på det. Herr Tobisen spurte meg hvordan dette var foregått, og så sa jeg jo, det kan jeg fortelle dem. Ja, det må de endelig gjøre, frøken Sandsvær. Nå skal de høre. Fru Helsen la en pille på Imelands nattbord. Hvordan vet de det? Jeg hørte det. Jeg hørte det hva fru Helsen sa i trappen da hun gikk opp for å legge seg den aftenen. Hun sa jeg legger en pille på nattbordet ditt, far. Ganske høyt også. Det er det som er så interessant. Alle kan ha hørt det. Ja visst, men eh, så da? Jeg skjønte av den måten hun sa det på, at det var noe hun pleide å gjøre. Ja, det er min kvinnelige intuisjon som sier meg det, kaptein Berg. Ja, dette er virkelig interessant. Men øh, hva mener De er foregått? Det er da virkelig opplagt. Noen har gått inn på Imlands rom og byttet pillen på nattbordet med en annen. Ja, Imland kunne neppe merke forskjell i den skandaløse forfatning som Å, oh, unnskyld. Si meg, eh, frøken Sandsvær, har De virkelig hørt dette? Æresord. Og det betyr at alle kan ha gjort det. Fru Helsen selv, for den saks skyld. De, Tobisen. Eller kaptein Berg. Ja, til og med jeg. Når man så tenker på den døde Begonia Unnskyld, frøken Sandsvær. Ikke jeg. Jeg kom først senere. Ingen vet når de kom, kaptein. De bare var der. Helt plutselig. Dette er annen gang de peker på meg, Tobiesen. Jeg vil så nødig de skal føle dem utenfor, kaptein. Se, der kommer nysetter Her sitter jeg, da. Også jeg innkalt til møte klokken fem. Skulle bare mangle, forresten. Uten meg ville dette ikke møtet ha kommet i stand. Jeg er for en hedersgjest å regne. Men jeg skal ikke forlange rød løper av den grunn. Det er beskjeden sånn. Beskjeden inn til selvfornektelse. Skal Nysæter holde en liten minnetale over den kjære avdøde, tro? Nei, snarere skal han vel advare om at det går en morder løs. Da begynner han. Mine damer og herrer. Dere kjenner alle til det fryktelige som er hendt her. Nei, men Nysæter, da. Det er ikke noen festtale du skal holde. Du skulle heller begynt med morder, mine damer og herrer. Det ville vært en effektiv åpning. Men jeg får høre etter likevel. Langt er foregått, vet vi ikke. Men én ting som er sikker, er at grosserer Imeland er drept med gift. Antagelig cyankalium eller noe slikt. Noe slikt? Jeg kan forsikre herr mesterdetektiven at det var cyankalium. Ren, uforfalsket vare. Fikk tak i noen piller for lenge siden. Ikke fordi jeg hadde noen planer med dem, men jeg har alltid vært et forsynlig menneske. Liker å ha noe i huset om det skulle komme noen. Var forresten inne på tanken å ta en selv nylig, men fant altså en bedre anvendelse ikke på dette tidspunkt mulig å fastslå. Det er umulig å si hvem som kan ha begått en slik avskyelig ugjerning. Men vi kan gå ut Avskyelig ugjerning? Mange med meg ville kalle det en velsignet velgjerning. Imran var et svin, og døde som et svin. Han kunne være riktig avskyelig når han ville, og han ville bestandig. Hun har forlatt hotellet de to siste dagene. Alle er her fremdeles slik at det er sikkert det må være en her på hotellet. Riktig. Altså si, Men sikkert er det ikke. det er vel mesterdetektivens berømte intuisjon som gjør seg gjeldende. Den Vår Herre og Agatha Christie gjør til mesterdetektiv, gir de også intuisjon. Hvordan det hele er foregått, er vanskelig å si. Men det er mulighet for at noen her kan ha budd grosserer Imeland på en farlig medisin ved en misforståelse. Om et slikt uhell er hendt, vil jeg be den som har gjort det, si fra. Har noen her bydd fram medisin eller annet til Limeland? Nå senker den store stillhet seg over forsamlingen. Jeg gjør som de andre. Later som jeg tenker etter. <laughs> Men den var da også ualminnelig tjukk, Nysæter. Tror du folk går rundt med cyankalium i pilleskene sine? Nei, så dum er han ikke. Hensikten er nok å gi den nervøse, angrende morder sjansen til å skylde på et uhell. Men den morderen sitter ikke her. å spise noe de ikke vet hva er. Det kan være mer av denne giften på avveie eller på urette hender. Ja, det er ingen grunn til å bli urolige. Jeg ber dere bare være forsiktig. Cyankalium lukter som bitre mandler. Og det er en lukt sikkert alle her vil kunne kjenne. Nei da, mester detektiv, det lukter ikke slik. Men bare skap panikk blant gjestene, det passer meg fortreffelig. Snakket jeg høyt? Nei. Nei, det var ingen som reagerte. Gudskjelov. Et øyeblikk var det som jeg hørte min egen stemme. Det er best jeg er forsiktig. Jeg vil tenke på noe annet. På hva? Hva som helst. Nyseter. Veggen. Vinduet. Frøken Sanser Frøken Sanser Frøken Sanser Slutter. Bli ikke nervøs. Det er det farligste av alt. Jeg tenker på hva jeg vil. Ingen kan høre meg. Ingen vet hvem jeg er. Om noen skulle huske eller finne ut noe de mener henger sammen med det som er skjedd, tror jeg det er klokt at de straks kommer til meg. De skal ikke si det til noen annen og heller ikke holde det for seg selv til lensmannen kommer. Jeg tror det er klokt på mer enn én en måte å underrette meg med en gang. Vel talt, mesterdetektiv. Ved leilighet skal jeg kanskje gi et lite tips selv. Om ikke før, så etter min død. Mer har jeg ikke å si. Takk. Ja, så sildrer vi ut alle sammen. Først gjestene, så betjeningen. Selv holder jeg meg midt i saueflokken. Der liker ulven seg best. Oppe i Holm er det ingen. Det er den stille time før middag. Dessuten er det sådd panikkfrø, og de begynner å spire. Sauene vil enten trykke seg sammen i en stor flokk, eller også vil de være helt alene. Ingen sau liker seg sammen med bare en annen sau, om den mekrer aldri så lekkert. Vær så god, De får Oslo i boksen. Jeg? Nei, det er frøken Sandsvær. Hun føyk forbi uten å se meg her i kroken. Jo, her skal det berettes. Hallo, til deg, Elise, og hvordan jeg har det. Aldeles grusomt og forferdelig. Imeland? Hva vet du om Imeland? Står det i avisen? Å, så nei. Nei, det er nok en gammel historie, Lisemor. Uff, disse Oslo-avisene er ikke til å stole på. Det har jeg alltid sagt. Ikke mas sånn, Elise. Jeg kommer til det. Jeg kan ikke fortelle deg alt på en gang. Og du aner ikke hvor uhyggelig det er. Ja, jeg skal si det hvis du tåler det for hjertet ditt. Kanskje det var bedre om jeg skrev et brev? Du har ikke takket for kortet, forresten. Har du fått det? Søster Elise må på dette tidspunkt være oppfylt av brennende mordlyst. Men frøken Sandsvær redde seg på grunn av sin enestående evne til aldri å komme til poeng. Ja, ikke mas sånn, da, menneske. Jeg har nervene mine på høykant fra før, og nå har vi fått ordre om ikke å spise så lenge vi er her. Og ikke kan vi komme herfra. Og jeg fatter ikke hvordan jeg skal komme levende hjem. Hva? Hvorfor vi ikke kan spise? Nei, vi kan ikke det, Lisemor, når hele hotellet er fullt av gift jeg sa gift, ja. Du kan ikke stikke tungen ut av munnen uten å risikere å bli forgiftet. Hvis du absolutt skal ha det inn med skjeer, så er Imeland forgiftet med gift av en giftmorder som vi ikke vet hvem er. Endelig, endelig fikk du sagt det. Ja. Ja, er noe mer. Hun har alt satt i gang et nytt eventyr. jeg bare våger å si til deg, Elise. Jeg har lagt merke til noe ingen andre har sett. Og vet du hva det er? Vet du det ikke? Skal jeg si det? Jo, begoniaen i peisestuen. Hva pokker er det med den begoniaen? Jo, tenk, den visnet, Elise. Har den fordømte skvaltrebøtta klart å snuble over et spor? Den visnet helt plutselig, men den er ikke frosset. Tenk fort og klart. Tør jeg ta sjansen på at hun bare vrøvler? Nei, hun er inne på noe riktig. Hun må stanses. Altså. Nå. Ingen er her. Ingen vet jeg er her. Det må gjøres fort og lydløst. Silent killing. River opp døren til boksen. Hun står med ryggen til. Så slaget med siden av håndflaten bak øret. Bruk venstre hånd. Døren går til høyre. Og så Telefonsnoren, den er ideell. Lukk døren igjen, og bruk snoren. Tørk bort fingeravtrykk etterpå. Skal jeg si hvorfor den visnet? Ja, gud, det er så spennende at jeg tror jeg dør. Det tror jeg også. Rolig. Slapp av. Hun har ikke sagt noe ennå. Høyre hånd på døren. Venstre bryt, frøken! Jeg har bare noen få sekunder igjen. De skulle vite hvor få det er, frøken Sandsvær. Så opp med døra. Ja, nettopp! Ah! Så, det klarer seg. Hun kjente ingenting. Slaget satt der det skulle. Hallo? Hallo? Hun er i telefonen ennå. Skal vi høre? Ja, Bruk lommetørkleet. Nei, jeg her på sentralen har ikke brutt det. Da må abonnenten sjøl ha gjort det. Ja, men frøken, min søster skulle akkurat til å fortelle meg noe meget viktig. Jeg skal freiste. Hallo, Oslo? årsak, men abonnenten svarer ikke mer. Radioteatret har sendt fjerde episode av kriminalserien 'Manøvermord' av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg Episoden var skrevet av Arild Fellborg og disse var med. Ola Nysæter, Finn Kvalem, Anna Helga Holhus, Ranveig Synnøve Strigen, doktor Sandal Sverre Hansen, Nora Torge Annelise Tangstad, kaptein Berg Roy Bjørnstad, Helsen Per Christensen, Frøken Sandsvær, Gøril Havrevold, Tobiesen, Rolf Just Nilsen og stemmen Arne Lie. Teknisk regi var ved Viktor Sandal, og instruktør var Paul Skoe. bedre mord. Radioteatret sender nå 'Manøvermord' av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Instruktør Paul Skoe. Femte episode 'Kamuflasje' av Arild Fellborg. Mysteriet på Nysæter turisthotell er i ferd med å skyte fart. Vi vet nå at det eksisterer en gammel forbindelse mellom hotelldirektør Nyseter, avdøde grosserer Imeland, disponent Truls Helsen og værelsespiken Anna. De var medlemmer av samme motstandsgruppe under krigen. Med Anna fikk Imeland sønnen Cato Ruud, som nå er pianist på hotellet, en nervøs ung mann som sannsynligvis er narkotiker. Det var den samme Cato som kvelden før mordet leverte en telefonbestilling på vegne av Imeland på et telefonnummer i København. Telefonen kom til avtalt tid, klokka 8.30 neste morgen, men på det tidspunkt var Imeland trolig død. Like fullt var det noen som tok telefonen i Imelands værelse, men hvem? Bestillingen ble mottatt av kontordamen Nora Torge, tidligere sykepleierske, og med et mørkt punkt i sin fortid som har med disponent Helsen og hans svigerfar å gjøre. Helsen, som tilsto å ha stukket en tollkniv i sin svigerfar på et tidspunkt da denne allerede var myrdet, har vært låst inne på sitt værelse, men er nå sluppet fri. Ellen Helsen, Imelands datter, la en pille på sin fars nattbord før hun forlot ham den skjebnesvangre natten. Politiet er ennå ikke kommet, og ved en feiltagelse har militæret under manøveren sprengt veiforbindelsen til turisthotellet. Den taletrengte og nysgjerrige frøken Sandsvær er stadig opptatt av mysteriet med den døde Begonia i peisestuen. Hun ringer til sin søster for å betro seg, og det blir hennes skjebne. Samtalen overhøres av morderen, som slår til på ny. pussig. Det de øver seg på der ute, praktiserer jeg her inne. Var det en dumhet med frøken Sandsvær? Mulig. Men jeg kunne jo ikke vite hvor mye hun hadde å fare med. Nei, det var best det gikk som det gikk. Så er det en sladrekjerring mindre i verden. For sladder var det hun for med, enten det nå var sannheten eller ei. En beskyldning som ingen vil ha sittende på seg aller minst jeg. Vel, nå er ikke bare beskyldningen, men også sladrekjerringen selv <laughs> kjent død og maktesløs. Hun kan ikke bare bli liggende her i telefonboksen. Nei. Det kan komme gjester når som helst. Hører De, doktor Sandal? Ja, Bare et øyeblikk, direktør. Hva er det de driver med? Ja, Det er da helt sikkert at hun er død. Kan de ikke undersøke henne et annet sted? Ute i skuret, f.eks.? Ja, hvorfor lot de henne ligge her i boksen? Ville det ikke vært naturligere, mer menneskelig, å løfte henne ut? Ja, Bort til sofaen der, f.eks.? Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var sikker på det var mord, og jeg Jeg var redd for å gjøre noe galt. Ja, Det er svaret på deres eget spørsmål. Jeg er også redd for å ødelegge et eller annet spor. Egentlig skulle hun visst ligge slik til politiet kommer. Det er det ikke snakk om. Bortsett fra at lensmannen ikke kan komme frem, så skal hun ut herfra øyeblikkelig. Ja, Tenk om det kommer noen. Men uh, går det ikke an å sperre av hold? Nei, det skal jeg love at det ikke gjør. Sperre resepsjonen på et hotell? Jeg har ikke hørt på maken. Nei, de har rett. Eh, vi kunne kanskje fotografere liket. Eh, stillingen Nei, jeg venter ikke lenger. Vi er flere vittner som kan fortelle hvordan hun lå i boksen. Jens. Sigmund. Løft henne over på båren. Flytt henne, doktor. Vel, de får ta ansvaret. Men jeg skulle gjerne vite hvorfor det ikke er noen tegn til kamp her. Hun er vel slått bevisstløs. Det kan de finne ut senere. Vent litt. Vi får legge dette teppet over. Sånn. Så bærer dere henne gjennom kjelleren, på baksiden av hotellet, ut i skuret. Ja vel. Å, gudskjelov. Klokken er over seks. Hadde det ikke vært for at gjestene står og glor på denne manøveren i vinduene sine, ville det vært fullt av folk her. Ja. Hva vil de si til dem? De vil vel ikke prøve å holde dette skjult? Jeg har ikke tenkt så langt. Nei, jeg får vel si at frøken Sandsvær er død. Plutselig. Er De sikre på at det er nok? Nok? Ja. Husk på hva de selv sa til gjestene nettopp. De advarte dem. Ja, naturligvis. Skulle jeg ikke Jo, det var helt riktig. De advarte dem mot å holde noe for seg selv. De rådet dem til å fortelle alt de visste. Jeg tror frøken Sandsvær var en som ikke fulgte det rådet, Nysæter. Frøken Sandsvær? Hun visste vel ingenting. Hun gikk rundt og antydet at hun visste noe, uten å si hva det var. Kan hende det var derfor hun ble drept. De mener det er den samme som har gjort det? Det mener de også. Det vet jeg. Jeg tror hun har gjort morderen nervøs, at han drepte henne før hun fikk plapret for meget. Hvis ikke det er en sinnssyk som er på ferde. Det var Raste som fant henne. Og jaså. Men det jeg vil frem til, er at de pådrar dem et litt for stort ansvar hvis de prøver å skjule, eh, selv for en kort tid, at frøken Sandsvær ble myrdet. Tror de at uh, Tror de det kan hende noe mer? Det aner jeg ikke. Men jeg vet at gjestene deres har krav på å vite hvilken situasjon de er kommet opp i. Forteller ikke de sannheten, gjør jeg det. Ja, de har visst rett. Jeg har ikke fått tid til å tenke. De bør se å få stengt den telefonboksen. Ja, det blir jeg visst nødt til. Skjønt eh, er det fingeravtrykk de tenker på? Ja, først og fremst. Alle gjestene har fingeravtrykkene sine der, så det skal ingen bli klokere av. Men jeg skal stenge den. Hvorfor sa de at det var Raste som fant frøken Sandsvær? Hvorfor? Ja, hvorfor sa de det akkurat da jeg snakket om en sinnssyk? Jeg vet ikke. Jo, jeg tenkte vel på ham. De har ikke fått undersøkt ham ennå. Nei. De lovet jo å gjøre det. Ja, nå skulle jeg få tid til det. Men denne Raste fant henne, altså? Jeg regner med det. Jo, det må han ha gjort. Hva var det som hendte? Jeg satt inne på kontoret. Plutselig kom han, likblek, med stive, stirrende øyne. Han klarte ikke å få fram et ord, han bare pekte ut mot hålen Ja, jeg fløy ut og fikk se frøken Sandsvær i boksen, døren sto halvåpen. Så løp jeg inn igjen for å ringe til dem. Da lå Raste besvimt på gulvet. Eh, fru Torge har tatt seg av ham. Eh, hva tenkte de da de så henne? Frøken Sandsvær? Ja. Ingenting. Bare å få tak i lege. Men jeg var sikker på at hun var død. Jeg har sett mange døde. Sikker kunne de ikke være, Nysæter. Og det neste de tenkte, var å få like bort. Ja. Var ikke jeg kommet så fort, så hadde folkene deres båret henne ut, ikke sant? Ja, Det er da en nokså naturlig reaksjon for en hotellmann, doktor Sandal. Jeg skal ikke hjelpe dem opp trappen. Nei takk, det, det går bra. Mange takk, fru Torje. Å, herr Raste, det var bare et par spørsmål før de går. Unnskyld, direktør Nysæter. Ikke nå. Han trenger hvile. Det skal ikke ta mange sekundene. Ja, La ham være, Nysæter. Jeg skal snakke med ham senere. Ja vel. Nei, det var ingenting, herr Aste. Det er forferdelig med frøkens ansvar. Så de vet det? Ja. Raste fortalte det. Han fant henne jo. Hva sa han mer? Han var nokså usammenhengende. På hvilken måte? Hva sa han? Ja, Dette kan være viktig. Jeg tror ikke jeg har lov å si noe. Nei, nei jeg, jeg kan ikke fortelle hva han sa. Hva er dette for noe sludder? De er min underordnede, fru Torge. Jeg forlanger å få vite det. Men jeg var hos Raste som sykesøster, direktør Nysæter. Og da har jeg taushetsplikt. Ikke sant, doktor Sandal? Eh, jo. Eh, på den annen side, hvis det er noe av betydning for det som hendte, så Selvfølgelig er det av betydning. Hadde Raste sagt noe likegyldig, ville de ha fortalt det, fru Torge. Han kan ikke være ansvarlig for det han sa. Ikke i den tilstanden. Det tror jeg så gjerne. Og kanskje ikke for det han gjør heller. Virket besvimelsen ekte? Det kan de svare på, fru Torget. Ja, jeg er temmelig sikker på det. Og da han kom til seg selv, hva så? Eh, fru Torge, taushetsplikten hindrer ikke at De forteller hva han sa. Eh, til meg. Jeg er lege, og jeg kan ta ansvaret for at nyseter hører på. Ja vel. Ja vel, doktor Sandal. Det, det første han sa, av betydning, eh, var at da han kom opp fra kjelleren etter møtet, gikk han bort til telefonkiosken og fant frøken Sandsvær der. Etter møtet? Ja, men det var jo slutt kvart over fem, og da gikk han opp sammen med de andre. Da han fant henne, var klokken over seks. Han snakker ikke sant. Det tror ikke jeg heller. Hvorfor det, fru Torge? Jeg mener ikke at han lyver. Nei, han husker vel feil. Ja, Hva det enn er, så bør vi snakke nærmere med han. Jeg skal gjøre det så snart han har vilt. Hvorfor ikke straks? Nei, gjør ikke det. Jeg tror ikke det er klokt, nysetter. Nysæter. Og en annen ting. Det har vært mye snakk om ansvar nå. Jeg tror det vil være uansvarlig å gå ut fra at raste er den vi leter etter. Å blåse faren over, så å si. Den advarselen til gjestene eh, og betjeningen bør gjelde fortsatt. Ja. ja jeg har visst lett for å hoppe fra den ene til den andre. Det er ikke lenge siden jeg var sikker på at Rud hadde tatt livet av Imeland. Cato? Ja. Og før han var det nå ja. Nei da, vi er alle mistenkte stadig vekk. Ja, unntatt doktor Sandal. Mm. Da vet jeg ikke bedre enn at de mindre mistenkte forhører de mer mistenkte. Jeg var inne på det samme. Fru Torge, kan ikke De prøve å snakke litt med Cato? Eh, det liker jeg ikke riktig. Ikke i enerom. Få ham på tomannshånd i salongen i kveld, med andre gjester til stede. Prøv å finne ut hvor han var nå i ettermiddag. Om han bruker narkotika? Og hvordan det var med den rikstelefonen. Det skal jeg gjerne. Og så er det Tobisen. Men jeg tror jeg vil ta en prat med kaptein Berg først. Unnskyld at jeg spør, men har dere snakket med frøken Sandsværs søster? Søster? Nei, hva Det var søsteren hun ringte med. Det sa hun til meg da hun bestilte telefonen. Ja, kanskje søsteren Takk for tanken, fru Torge. Men det er ikke nødvendig med søsteren. Det klarer seg lenge med Ranveig på sentralen. Kom, doktor Sandal. Nei, nei, jeg sier ikke at du lyver, Ranveig. Men noe kan du vel ha hørt av den samtalen? Uforvarende? Ikke det du Ola. Og sier du slikt en gang til, skal du få svare for det. Og i alle fall har jeg taushetsplikt, så vidt du veit det. Du òg? Ja, ja, ja. Men selv sier hun at samtalen ble brøten på sentralen. Det er ikke rett. Den ble brøten fra hotellet ditt, og det sa jeg til søster hennes òg. Søster hennes? Hvordan vet du det, da? Fordi Oslo-abonnenten ringde til meg etterpå og klaga over at hun har blitt brøten i ei samtale med syster si. Ja, hun sa at søster hennes og deg stod i ferd med å gi henne en høyst viktig meddelelse. Noe om Blomar. Blomar? Ja, Ja og det var enda Hallo? Hallo? Hallo? Linja er død, doktor Sandal. Først han, så hun. To mord. To er et tall jeg ikke liker. På den ene siden er det for stort, på den annen for lite. Hvorfor? Fordi det er en sammenheng. Det er den som plager meg. Selv om det bare er meg som ser den foreløpig. Sammenhengen må bort. Det det gjelder, er å bringe så mye usammenheng som mulig inn i bildet. Og så snart som mulig. Før noen begynner å tenke. Ingen andre enn jeg hadde grunn til å begå disse mordene. Men to og to må ikke bli lik fire. Ja, der har vi det. Jeg må simpelthen lage en annen morder. En som dreper uten grunn. Når motivet er borte, kan morderen danse på bordet. Hallo, kaptein Berg kaller Oransje sentral. Kom inn! Berg kaller Orange sentral. Orange svarer. Sett meg over til obersten. Det haster. Unnskyld at jeg forstyrrer, kaptein Berg. Å, ingen årsak. Jeg må bare gi en melding først. Oberst Bakke her. God kveld, oberst. Det er Berg her. Jeg har nettopp fått rapport om at fienden har kjørt artilleri fram i hvit sektor, ti kilometer vest for Blåfjell. Det vil stanse vår framrykning. Takk, kaptein. Vi har sett det fra luften. Nå, da kan jeg melde tilbake at dere greier opp med det? De kan melde at vi gjør ingenting. Hva? Sa de ingenting? Ja. Det artilleriet består ikke av kanoner. Det er trestokker eller noe slikt. Men vår oppklaringspatrulje sa uttrykkelig at det var kanoner, feltartilleri, haubitser og antiskyts. <laughs> De har latt dem lure, kaptein, av en nokså enkel krigslist. De kanonene er dummies. Unnskyld, oberst, men hvordan kan de vite det så sikkert? Fordi kanonene ikke er kamuflert. Etter øvelsesreglementet skal alle kanonstillinger være kamuflert. Blått parti kan ha glemt det. Selv da vil de ikke være så dumme at de etablerte ukamuflerte kanonstillinger. De ville jo straks bli bombet. Så, det ville de. Ganske sikkert. Nei, kaptein, den går vi ikke på. Fienden har nok kanonene sine et helt annet sted. Få patruljen deres til å lete etter kamuflerte kanonstillinger. Ja vel, oberst. Hvis det ikke er noe mer de vil, så, så har jeg liten tid. God aften. God aften, oberst. Ja, den fordømte tosken! Nysæter, vi risikerer å tape hele krigen fordi fienden ikke kamuflerer kanonene sine forskriftsmessig. Det er jo meget beklagelig, men Det er kanoner! Patruljen var helt innpå. De kan ikke ha tatt så feil. Nei, sikkert ikke. Kaptein Berg, telefonen Kanoner er kamuflert som kanoner. Så enkelt er det. Vet De hva? Jeg undres om eh, Orange sentral kaller kaptein Berg. Eh, hallo, Orange. Berg svarer. Vi har nettopp fått en melding fra pionertroppen. Kom igjen. Jeg skulle hilse fra løytnanten og si at den provisoriske brua over Fossju var klar i morgen tidlig. Nå, det var da gledelig. Hører De nyheter? Ja, men um... Er han like sinna? Sinna? Hvem? Direktøren på hotellet, vel? Dere sa at han var helt uh, kokeliko? Jeg brukte ikke det uttrykket. Men uh, nå blir han sikkert fornøyd. Ja, det spørs, det. Det er mer, kaptein. Mer hva for noe? Jeg skulle hilse fra løytnanten og si at dere måtte pakke det pent inn, så ikke direktøren eksploderte. Pakke inn? Hva er det de mener? Gi meg resten av meldingen, sersjant. Han sa at for å få opp broa var han nødt til å kappe telefonledningen. Han skulle ta seg av den etterpå. Slutt fra oransje. Direktør, nå er telefonen brutt. Jeg er ikke døv, og det var det jeg kom for å fortelle dem. Kaptein Berg, jeg skjønner ikke åssen de får det til. Jeg? Men de kan ikke gjøre meg personlig ansvarlig? Nei, det må være noen som hjelper dem. Men sikkert er det at etter at de dukket opp her, begynte allting å skje. Vel, de er ikke den første som har pekt på dem. Nei visst. Og de tingene som de, eller det militære, beviselig har fått til å skje. Jeg tenker på brua og telefonledningen. Det er ting som er i morderens interesse, ikke i noen annens. La gå. Jeg kan bare beklage. Hør her, Nysæter. Um, det var noe jeg skulle til å si nettopp, men um, Hvis jeg bare kunne komme på det Nei, nå er det meg som skal si noe, Berg. Hvor har De vært i ettermiddag, etter møtet? Her, på rommet mitt. Hvorfor? Alene. Hele tida? Ja, hvorfor det? Hva, hva har hendt? Berg, hvis de er morderen, så vet de hvor mange han har drept. Hvis ikke skal de få vite det straks, sammen med de andre nede i spisesalen. Kom, det er middag. Ok. Mordere må også ha mat. Unnskyld, Får jeg lov å sitte her? Ja, vær så god, herr Helsen. Takk. Min kone kommer ikke ned til middag. Jeg vil nødig sitte alene. Det forstår jeg så godt. Eh, kanskje ikke den plassen, herr Helsen. Eh, der satt hun, frøken Sandsvær. Å, selvfølgelig. Unnskyld. Ja, vi kjenner jo hverandre, Berg. God aften. God. Ja, det var et beklagelig budskap direktør Nysæter hadde til oss alle sammen. Tenk at til lunsj satt hun her sammen med oss. Ikke sant, kaptein? Beklagelig er mildt sagt. Forferdelig, synes jeg. Ja visst. Skjønt personlig mener jeg det spiller mindre rolle hvordan vi forlater denne verden. Hovedsaken er at vi gjør det. Vet De hva direktøren har gjort med Margot Sandsvær? Gjort? Nei, ingen anelse. Han har ikke nevnt mitt navn i forbindelse med den bortgangen. Nei, ikke til meg. Nei, han vet vel ikke hvem jeg er. Merkelig grunn. Han har snakket med så mange, men ikke meg enda jeg kunne fortelle ham meget han ikke vet. Hvor blir det av maten, forresten? Eh, det er vel litt eh, forvirring, naturlig nok. Ja, men andre blir jo servert. Jeg vet ikke, kaptein Berg, om direktøren kunne få et lite vink om at det er meg han bør snakke med. De virker så fraværende, kaptein. Ja, det, det er noe jeg prøver å huske. Noe jeg selv har sagt. Tenk på noe annet, så dukker det opp før de aner det. Men direktøren ville kanskje ikke tro meg hvis jeg sa hvem jeg var. Det er så rart med det. De færreste kan tenke seg at slike som jeg forekommer som gjester på høyfjellshotell. Ikke det? Nei, men det gjør vi. Vi drar på ferie rett som det er. Det er jo et nokså anstrengende yrke. Skjønt jeg liker nå å ta med meg arbeid i ferien, kaptein Berg. Hm. Hva slags arbeid? Jeg tegner, blant annet. Tegner legger planer og tenker. Det er alltid noe å tenke på. Så de tenker, Tobisen? På hva? Å, så mangt. Feil som er begått, og som bør rettes til neste gang. En bør alltid strebe etter det fullkomne, i livet så vel som i døden. Døden, sier de? Ja, der har vi en felles interesse, kaptein. Jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men deres yrke og mitt, de er jo faktisk beslektet. Og de, Tobisen, de arbeider i ferien også? Ja, men både Imeland og frøken Sandsvær, det var sannelig mer enn jeg hadde ventet. Men nå fant jeg ikke hvor det blir av suppen. Jeg ser ikke Gerda her, er det ikke hun som uh... Jo, kanskje hun er syk. Men da må jo en annen eh, Fortell oss mer om yrket deres, Tobisen. Hvordan driver de? Å, det er ikke rare greiene. Men jeg lever det av det. Det er det, forstår De, at jeg sitter og venter på at folk skal oppsøke meg. Så det gjør de? Ja. Men jeg begynte å tenke på om det ikke var bedre at jeg oppsøkte folk. Ja, kanskje det. Da risikerer jeg selvsagt å mislykkes, men kanskje jeg kunne finne en måte slik at de ikke visste hvem jeg var. Da var det jo ingen skade skjedd, selv om jeg måtte gå med uforrettet sak. Eh, nei visst. Jo, det er store muligheter for den som er våken. Det gjelder å ha et øye på hver finger, gripe hver sjanse, enten det er ferie eller ikke. Det forstår jeg. Og frøken Sandsværs død synes de var beklagelig. Ja, jeg reagerer vel ikke slik som dere andre, en venner seg til slikt, skjønner jeg. Noen må dø for at jeg skal leve. Nå, det er klart. Og fortell meg nå bare til slutt, herr Tobisen. Nei, Men der kom jo Gerda med suppen. Endelig. Hvor har De vært hen, Gerda? Hos major Sandal, doktoren. Er de, er de dårlige? Ser så bleke ut. Nei Jeg, da vil jeg si Å, oh, gud! Hva er det, Gerda? De skjelver. Sett fra dem suppen, iallfall. Jeg Jeg tar noe medisin. Ta billetter. Jeg skulle ta en før middag, og da så jeg at det lå en pille i glasset som var annerledes enn de andre. De tok vel ikke den? Nei, jeg ble redd. Jeg tok glasset med til doktor Sandal, og han undersøkte pillen, og han sa det var kyansalium. Sett fra dem tallerkenene. Noen har prøvd å drepe meg. Meg! Nå, hvordan går det med dem, herr Raste? Mm, takk, jeg er i orden, doktor Sandal. Helt. Kan jeg få stille Dem noen spørsmål? Ja, men får jeg spørre om en ting først? Eh, er det riktig at noen har prøvd å drepe Gerda? Ja, dessverre, men um, heldigvis uh, Han lyktes ikke? Han, sier de. Hæ? Datt ut av meg han eller hun da? Ja. ja Giftterraste skal, så vidt jeg vet, være det våpen som kvinnelige mordere foretrekker. Foretrakk, vil jeg tro. Det falt jo naturlig den gang kvinnen sto i kjøkkenet. Ja, de hadde noen spørsmål, doktor Sanna Ja, hvorfor gikk de inn i telefonboksen? Hvorfor? <laughs> Unnskyld. Det kom så overraskende. Jeg ventet meg et legespørsmål. Tja, det må ha vært for å ringe. Må ha vært, sier de. Er de ikke sikre? Hvorfor går man ellers inn i en telefonboks? Jo, nå husker jeg det. Jeg skulle ringe til avisen. Hvilken avis? Aftenbladet i Oslo. Uh mhm. -huh. Jeg har vært ansatt der. Ja, jeg er det på en måte enda. Ja visst, ja en eh, litt uvanlig fremgangsmåte, raster. En pleier jo å bestille rikstelefoner på kontoret. Mm, jeg har aldri ringt her fra før, skjønner De. Uh -huh. Ja, og så oppdaget jeg frøken Sandsvær og svimte av som et kvinnfolk. Uh -huh. Vet du, det var derfor jeg kalte morderen Han. Det må ha vært en stor, kraftig kar som gjorde det. Å, oh, det finnes da måter å gjøre slikt på som ikke krever krefter. Det finnes knep en kan lære seg, med myndighetenes velsignelse til og med. Karate, mener De? Mm. Hører det med til rekruttutdannelsen, doktor? Mm, nei, med spesialutdannelse. Det er en gammel historie. Under krigen kalte man det silent killing. Men vel. Men stadig må det ha vært en mann? Nå, ikke nødvendigvis. Selv en kvinne med litt kunnskap om menneskekroppen, om nervesentra og den slags eh, kunne klare det. Om kvinnen, sier de. Krigen. Ja Da tenker man uvilkårlig på Anna. Og? Som var med i samme gruppen som Imland. Helsen og Nysæter. Og som fikk barn med Imland, og som har god grunn til å hate ham for det han gjorde siden Eller rettere, Fordi han ikke gjorde. Si meg, eh, hvordan vet De dette? Å, <laughs> jeg snuser ting opp, doktor. Med kjennskap til menneskekroppen, sa de. Det minner meg om noe. Hvilken forbindelse har fru Torge med krigen? Hun er altfor ung. Ja, nå har jeg det. Hennes far ble likvidert som angiver under krigen. Ja, Den slags holder vi utenfor. Det må være måte på å virvle opp gammel skitt. men eh, tilbake til dem, raste de skulle altså ringe til avisen. Hvorfor? Jeg ville fortelle om den siste utviklingen i Imland-saken. En plutselig innskytelse? Nei, absolutt ikke. Jeg hadde nettopp hørt hva Nysæter sa på møtet nede i kjellersalen. Jeg er jo journalist. Ja, så løp jeg rett opp og ringte. Men eh, det stemmer ikke riktig, det, Raste. Husker De ikke at De gikk opp sammen med meg? Og vi gikk inn i salongen og pratet der i flere minutter. Å, jo, jo visst, jo visst, <laughs> visst jeg, jeg må ha glemt det på grunn av sjokket. <laughs> ja, doktor Sandal, jeg, jeg, prøvde å være høflig mot dem. Jeg skal love for at jeg, jeg var visst svært utålmodig. Så, nå husker de det. Ja, ja, ja, ja, selvfølgelig. Men da gjør de dem skyldig i en erindringsfeil, Raste. Vi var ikke sammen i det hele tatt. Nå? Hva sier de til det? Ja, hva skal jeg si? Doktor, hør her. Jeg har hatt en alvorlig hjernesykdom. Nå er jeg bedre, men ikke helt frisk. Jeg, jeg får tilbakefall, jeg får, jeg får hukommelsestap. Ja. ja, jeg skjønner det. Det er akkurat som en del av hjernen plutselig tar seg ferie. Jeg merker aldri når det kommer, men den tiden det står på, så oppfører jeg meg helt normalt utad, så vidt jeg skjønner. Tror de meg, doktor? Ja, jeg tror ikke de simulerer rastet. Og det siste anfallet av hukommelsestap hadde de altså mm, Det må ha vært fra møtet i kjelleren til eh, Ja, til jeg altså fant frøken Sandsvær. Hvordan vet De det? Uh, jeg skjønte det på fru Torget. Jeg forsto at hun ikke trodde jeg var kommet rett opp fra kjelleren. Eh, si meg raskt, eh, får de slike tilbakefall om natten også? Mens de sover? <laughs> Nei, nei, nei, det kan de selvfølgelig ikke vite. <laughs> Jeg skjønner jo hvor de vil hen, doktor. Ja, jeg kan bare svare at det ville være helt ulikt meg, Det er en del av meg jeg kjenner, altså, å drepe noen. Har De noe råd med doktor? Ikke som lege. Men i egenskap av gjest på hotellet vil jeg gi Dem et meget inntrengende råd. Vær aldri alene, Raste. Vær aldri alene. Så det gikk ikke det med vesle Gerda. Nei, nei, en kan ikke alltid ha suksess. Men det spiller liten rolle. Forvirringen er skapt i alle fall. Det er like virkningsfullt med et mislykket mordforsøk. Ingen er i tvil om at det var alvorlig ment. Og det var det òg. Ja, nå blir det selvfølgelig vanskelig å få brukt den siste pillen. Men det er alltids én jeg kan få brukt den på. Nemlig hvis jeg til syvende og sist skulle mislykkes. Men friskt mot, Antonius. Her er meget annet som kan gjøres for å skape usammenheng til arbeid. Nei, Nora, jeg har ikke noe alibi. Ingen av gjestene har det. Du er ikke gjest, Cato. Jeg er ikke noen alminnelig hotellslave heller. Som musiker har jeg det privilegium å trekke meg tilbake i den stille timen. Flere spørsmål? Ja. Rikstelefonen tilgroserer Imland jeg mener din far. Simeland. Jeg kalte ham aldri noe annet. Nei vel. Hvem bestilte den telefonen? Jeg. Det vet du, da. Imeland ba deg gjøre det? Det har jeg aldri sagt. Men du sa til meg Til deg, Nora, sa jeg ganske enkelt. Jeg siterer. Jeg skal bestille en rikstelefon for grosserer Imeland til i morgen klokken 8.30. Og så ga jeg deg en lapp med nummeret. Nummeret til politiet i København? Uten at han visste om det? Ja, hvorfor ikke? Jeg synes heller jeg Vi må ha lov til å spørre hvorfor. Påfunn hadde lyst til å erte ham litt. Erte ham? Jeg vet at han drev med noen høyst skumle transaksjoner i København. Et lite skremmeskudd syns jeg var det minste jeg kunne gi en far som har behandlet meg så vakkert. Jeg tror det ikke. Det blir din sak. Noen tror at Imeland bestilte telefonen, og at den hadde noe med deg å gjøre. Kan noen bevise det? Kan noen? Noen i hele verden? Du virker nervøs, Cato. Er det lenge siden du har tatt noe? Tatt? Hva da? Det du pleide å bruke? Jeg... Åh. <laughs> Å nei, Nora, jeg lar meg ikke overrumple. Cato, du er jo syk. Kan ikke jeg få hjelpe deg? Jeg er da ikke avhengig av noe Cato! Der slapp du ut av ham til sist, sa Ibsen. Ja, det går litt i hasj av og til. Du fikk lurt ut av meg. Det var ikke meningen, Cato. Det er ikke så farlig heller. Jeg er jo syk, ikke sant? Jo. Og du er sykesøster, med taushetsløfte. Ja, en taushetspliktoppfyllende sykesøster er du, Nora. Nå kan du sitte der. Hvem har narret deg til dette? Jeg selv. Jeg skal betro deg en hemmelighet til. Jeg er ikke så ille som nyseter mener, og ikke så bra som du tror. Hvor får du giften fra? Stadig under taushetsløftet. Fra en naturlig kilde. Hvilken gift sikter du til, forresten? Den som Den som jeg tar? eller den som Imland og Gerda fikk. Velberg dette kan de vel ikke ha diktet opp? Helsen kan bekrefte hvert ord. Han hørte alt Tobisen sa ved middagen. Det er ikke nødvendig, jeg tror dem. Han må være sinnssyk. Men vær klar over at jeg ikke har anklaget ham for noe som helst. Jeg bare refererer hva han sa. Det er greit. Og jeg har også lyst til å gardere meg. Kom, vi går opp på rommet deres, Berg. Mm, ja vel, noen spesiell grunn? Ja. Jeg vil låne radiotelefonen. Vi har jo av visse grunner Hverken vei eller telefon i natt. Nei. Men kan De skaffe meg samband med lensmannen over radio? Ja visst. Jeg skal sende en melding selv også. Det er nemlig kanoner ved Blåfjell. Jeg har fått ny rapport. La det vente. Jeg vil be lensmannen om fullmakt til å ta Tobiassen i forvaring på grunnlag av deres vittneprov. Er det i orden? Selvfølgelig. Er De overbevist om at Tobiassen sa at han eh, Nei, god aften, direktør. Jeg syns jeg hørte mitt navn. Vil De snakke med meg? Ja, gjerne, herr Tobiassen. Jeg skal bare Eh, se på noe inne hos kaptein Berg først. Får de ikke sove? Jo, men jeg hørte noen merkelige lyder inne fra deres rom, Berg. Ja. Jeg gikk ut for å undersøke, men da var det helt stille. Ja, god natt, da. Bare kom inn, direktør, hvis det er noe De vil, direktør. Ja, jeg kommer. Om et øyeblikk. Kaptein Berg. De er sikre på at Tobisen sa at Nei, nå har jeg ikke sett på maken! Radiosenderen er knust! I småbiter! Hva i all verden skal dette bety? Det betyr at i natt er vi fullstendig isolert, med en sinnssyk morder i huset. Radioteatret har sendt femte episode av kriminalserien 'Manøvermord' av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Episoden var skrevet av Arild Fellborg, og disse var med. Ola Nysæter, Finn Kvalem, doktor Sandal, Sverre Hansen, Helsen, Per Christensen, kaptein Berg, Roy Bjørnstad, obersten, Bjarne Bø, Tobiesen, Rolf Just Nilsen, Raste, Frank Robert, Nora Torge, Annelise Tangstad, Gerda, Bjørg Vatle, Cato Ruud, Ståle Bjørnhaug, Randveig, Synnøve Strigen, og stemmen Arne Lie. Teknisk regi var ved Viktor Sandal, og instruktør var Paul Skoe. manøver, mord. Radioteatret sender nå 'Manøvermord' av Gunnar Hagen Hartvedt og Arild Fellborg. Instruktør Paul Skoe. Sjette og siste episode 'Regnskapets natt' av Arild Fellborg. Mysteriet på Nyseter turisthotell går nå inn i sin avgjørende fase. Det omfatter to mord og ett mordforsøk. Den første som døde, var grosserer Imeland. Som kjent ble han stukket med en tollekniv av sin svigersønn, disponent Truls Helsen. Men på det tidspunkt var Imeland allerede drept med gift av en ukjent person. Det andre offeret, frøken Sandsvær, ble funnet i hotellets telefonboks av gjesten Raste. Hun var blitt kvalt, på en måte som tydet på at morderen var blitt opplært i silent killing. Raste besvimte etter å ha slått alarm. Raste hevdet at han gikk rett opp fra møtet i peisestuen, hvor hotelldirektør Nysæter hadde orientert om situasjonen, og fant frøken Sandsvær. Men dette kan ikke stemme, for møtet sluttet kvart over fem, og Raste meldte fra om funnet litt over seks. Raste har tidligere vist seg å lide av hukommelsestap. Direktør Nysæter ringte til telefonsentralen for å få vite hva samtalen like før mordet dreide seg om. Før damen rakk å svare, ble morderen hjulpet av et usedvanlig hell. For å få reist provisorisk bu på veien opp til hotellet måtte ingeniørtroppen kappe telefonledningen. Vi vet imidlertid at frøken Sandsvær stadig var opptatt av den døde begoniaen i peisestuen. Så gjorde morderen et nytt trekk, en bevisst tåkeleggingsmanøver. Han prøvde å forgifte værelsespiken Gerda. Gerda oppdaget imidlertid cyankaliumpillen i medisinglasset sitt og unngikk mordforsøket. Nora Torges hemmelighet er avslørt. Hennes far ble under krigen likvidert som angiver. Helsen hadde noe med denne affæren å gjøre. Pianist Cato Ruud, narkotiker og sønn av Imeland og Anna, fortalte at telefonbestillingen til politiet i København var hans påfunn. Han ville skremme faren, som han visste drev med skumle forretninger. Den korstegnende og stillfarne gjest Tobiesen kom med noen avslørende bemerkninger i spisesalen. I kaptein Bergs påhør sa han blant annet Jeg kunne fortelle Nysæter meget han ikke vet. Det er meg han bør snakke med, og noen må dø for at jeg skal leve. Nysæter syntes dette var så påfallende at han bestemte seg for å anholde Tobiesen. Kaptein Berg fikk imidlertid en idé. Stikkordet var 'kanoner forkledd som kanoner'. Men før han rakk å forfølge denne tanken, slo morderen til enda en gang. Og knuste Bergs radiosender. Dermed er hotellet til neste dag helt isolert fra omverdenen. Og teppet kan gå opp for siste akt. Cato, det virket da som du ikke kjente ham. Visst kjenner jeg Helsen, og han meg. Vi er jo en slags svogere, tross alt. Det tenkte jeg ikke på. Dessuten, hvem kjenner ikke Truls Helsen? Han er jo en stor krigshelt. Ser ut som et juletre i uniform. Jeg vet det. Nei, Jeg mener ikke å gjøre narr av ham. Det er bare at, at det virker så fjernt fra meg. Jeg, jeg er sikker på at han gjorde en stor innsats den gangen. Ja visst. Ingen tok større sjanser enn han, han kunne ikke leve uten spenning. Kan ikke ennå heller, tror jeg. Hold opp! Jeg orker ikke. Hva, hva er det? Nei, ingen. ingen ingenting. Å, oh, selvfølgelig. Unnskyld, Nora, jeg, jeg tenkte ikke på det. Hva tenkte du ikke på? Din far. Det var han som, som ble drept av helsen under krigen. Hva vet du om det? Bartendere får vite meget. Jeg ante ikke at det var din far, men så var det en som det var frøken Sandsvær som fortalte at du var skilt, og hva ditt pikenavn var. Og så? Så, da jeg hørte at Helsen skulle komme hit, syntes jeg det var litt for meget av et sammentreff. Jeg gjettet meg til resten. Jeg hadde tenkt å spørre deg, men du... Hvordan kan du som er så, så ung, vite noe om den gamle historien? Hva art endrer for som sagt. Du har aldri snakket med Helsen i baren her. Når skulle det vært? Bartendere snakker med andre bartendere, Nora. Og Helsen går på bar og betror seg over disken. Ja visst. Slik blir løgnen spredd, stadig videre. Det er typisk. Løgnen, som gikk fra munn til munn under krigen, den kjenner alle. Men sannheten, som sto i alle aviser etterpå, den vil ingen huske. Hva mener du? Det er riktig at far ble likvidert, som det så vakkert heter, av Helsen. Imeland ga ordren. Helsen utførte den. Men far var ingen angiver. Sannheten er at han fikk full oppreisning etter krigen, Min far ble myrdet ved en beklagelig misforståelse. Cato en, en navneforveksling. Jeg var bare Nora. ti år den gangen. Nei, Nora, det er ikke gråt, da. Nora. Så der. Der har du heltene dine. Imeland, Helsen, Nysæter. For en bande. Nysæter kan ikke ha hatt noe med den saken å gjøre. Han var her oppe hele tiden, det har mor fortalt. Jeg vet det. Og allikevel. Da dette hendte da Imeland ble drept, så kunne jeg ikke bare meg for å prøve å ramme ham også. Jeg kastet bevisst mistanke på Nysæter, enda jeg visste det var urettferdig fordi Hvorfor? Fordi jeg hater helter. Men Nora, hvorfor kom du hit til Nysæter? Var det i noen spesiell hensikt? Ja, det var det. Jeg visste at Imeland og Helsen pleide å komme hit. Jeg ville prøve å finne ut noe mer om mordet. Mordet? Å, du mener det som hendte med din far? Jeg mener mordet. Jeg tror nemlig ikke det var noen beklagelig misforståelse. Jeg tror Imeland benyttet seg av krigen og en navnelikhet til å kvitte seg med en personlig uvenn. De kjente hverandre, nemlig. Jeg forstår. Men nå kan du ikke finne ut noe. Nå er Imeland død. Ja, nå er han død. Nora, vi vet litt mer om hverandre nå enn vi gjorde før. Jeg skal love deg ikke å si det videre. Gjerne det. Jeg har ingenting å skamme meg over. Nei, skamme deg? Men skjønner du ikke at Hva skjønner jeg ikke? At hvis dette med din far og Imeland ble kjent, så ville de Ja, da ville de mistenke deg. <laughs> meg. Jeg som gjorde oppmerksom på hvordan han var drept. Som sendte bud på doktor Sandal. Som har sittet og fortalt deg alt dette her frivillig. Nei. <laughs> Nei, det er jo latterlig at du skulle <laughs> Nei, ingen kan mistenke deg slik som du har oppført deg etter mordet. Nei, selvfølgelig ikke. God natt, Nora. Jeg går nå. Nå kan du plystre på vakthunden din. Vakthunden? Tror du ikke jeg har sett åssen han har sittet der borte og fulgt deg med trofaste blikk? Men Cato Jo da, for at ikke jeg skulle kaste meg over deg og kvele deg i narkotikarus. Du er ikke sånn nå. Ikke påvirket. Nei, det er lenge siden jeg har fått noe nå. Der er man det farligst. Ser deg senere. God natt, Cato. Sov godt. Nora, som du må ha hatet min far. Jeg hater alt med krigen, Cato. Jeg hater helter, løgnere, angivere. Ja, selv kaptein Berg og dette krigsspillet hans. Jeg tror faktisk jeg legger meg vel fornøyd med dagens ugjerninger. Slett samvittighet er heller ingen dårlig sovepute. Og den radiosenderen var jommen en genistrek. Nå har de fått noe å lure på. Uh, kan se mange grunner for å knuse radiosenderen. Det kan være en pasifistisk demonstrasjon fra en som hater krigen og alt dens vesen, skjønt um... Usannsynlig, kaptein. Jeg vet ikke om noe slikt, verken blant gjestene eller personalet. Å, noen unge fins det der, selv i jakttida. Men jeg tror heller ikke på det. Et annet alternativ, en sinnssyk handling uten motiv. Ja Men det kan være et blindspor. En på liksom-manøver for å få oss til å tro på en sinnssyk. Jeg tror mest på det jeg ser, at vi er helt isolert fra resten av verden. Ja, men hva er i så fall hensikten? Bare en sinnssyk vil gjøre det for å skremme oss. Bortsett fra at vi to i hvert fall ikke lar oss skremme. Eh, håper jeg, da. En fornuftig morder vil ikke gjøre noe som han ikke er nødt til. Nei, akkurat. Men Tobisen Det jeg leter etter, er en fornuftig grunn for en sinnssyk handling. Hva kan morderen, eh, hvis det nå er en han, oppnå ved at vi er isolert til i morgen tidlig? Kan det være noe som, som vi ikke må få vite? Jeg skjønner ikke hva de mener. Er det noe som vil bety noe hvis vi fikk vite det nå, men så kommer for sent hvis vi får vite det i morgen? Jeg vet ikke. Tenk på det, de, kaptein Berg. Jeg går inn og snakker med Tobisen. Det er best vi venter her. Ja vel. Herr Tobiesen. Ja, unnskyld, Tobiesen. Å, oh, er det dem, direktør? Oh, jeg, jeg, trodde ikke de kom, så jeg gikk til køys. De må bare bli liggende. Å oh, nei, nei, de kan skjønne jeg står opp da jeg får selveste direktøren på besøk. Ja, unnskyld nattskjorten. Ja skal ta på meg slåbrok. Så. Herre Tobisen, har De noe å fortelle meg? Oi, jeg kan fortelle Dem litt av hvert, herr Nysæter. Litt av hvert, ja. Så. Som jeg nettopp sa til meg selv, det er meg direktøren skal ha tak i. Han vet det bare ikke. Hva er det jeg ikke vet? Hvem jeg egentlig er. Man skal ikke stikke sitt lys under stolen, heter det. Men eh, jeg er den typen som gjør det. Det følger med yrket. Hva følger med hvilket yrke? Å være diskré og anonym. Oh, ja. Ikke engang min nærmeste omgangskrets vet det. Jeg tror ikke de ville føle seg helt vel om de gjorde det. Det er så mange som ikke liker tanken på døden. Hva Ikke for det, det har jo aldri falt meg inn å utnytte mine bekjente i den retning, men eh, likevel eh, De skjønner hva jeg mener. Nei, men jeg vil svært gjerne ha rede på hvem de er. Et øyeblikk, så kommer vi til det. Altså med hensyn til grosser Imeland og frøken Sandsvær. De har aldri tenkt på meg i den forbindelse, har de? Nei Det skulle de ha gjort for lenge siden. Hva er det de sier, mann? Eh, jo, men la det bli mellom oss. Folk er så rare. Fikk de vite det, er jeg sikker på de ville prøve å unngå meg, og, og det vil jeg ikke like. Jeg vil ikke like det, nei. Um, <clears throat> har De mer å fortelle, herr Tobisen? Ja, men først, det nytter vel ikke å skjule at begge to er drept, herr Nysæter, det nytter vel ikke det, vel? Selvfølgelig ikke. Nei, nei, eh, det var jeg forberedt på. Eh, synd, jeg foretrekker alltid at det ser ut som om de er døde av naturlig årsak. Men de er enige i at det hele blir mellom oss. Mellom oss? Ja. Ja, da har jeg et forslag. Hvis de snakker med de etterlatte og får det til å se ut som om jeg ikke har hatt en finger med i spillet, skal de få 40 Av hva da? Av nettoen. <laughs> Mellom oss sagt er den ikke så dårlig. <laughs> det, det, det, gjelder jo ingen prislov i mitt fag. Jeg har ofte tenkt på et samarbeid med hoteller. Kanskje de kunne bli den første? Og um, hva slags samarbeid, Tobisen? Det hender jo rett som det er på hoteller at noen skal skaffes diskré av veien, og jeg kan forsikre dem at ingen greier slikt bedre enn jeg. Ingen bedre enn jeg, nei. <laughs> De De Mener de å De blir vel ikke dårlige, vel? De er helt røde i toppen. Tenker de på Imeland og Sandsvær? Unnskyld at jeg sier det, men det er deres egen skyld at de ikke gikk diskré for seg. Meg kan de i hvert fall ikke laste. Ikke det? Men likevel, jeg er villig til å påta meg det fulle ansvar. De? Jeg, ja. <laughs> De ser på meg som om jeg skulle være en nybegynner i faget, men det er jeg ikke. Det har vært mange før de to. Mange før dem, ja. Mange? Å oh, ja. Jeg har en meget travel tid i byen, som det kanskje fremgår av dødsannonsene av dødsannonser. Ja, de er ikke mine alle sammen. <laughs> Ikke alle sammen, nei, men, men, en god del. Og likevel er det ingenting mot når elgjakten begynner. Da blir det å drive på natt og dag. Ja, så var det oss, da, Nysæter. Hold han er borte fra skuffen! Ikke rør dem! Men snille dem, jeg vil bare gi dem mitt kort, så de har det til en annen gang. Vær så god. Homansbyen begravelsesbyrå Innehaver Nils Torvald Tobiesen. Ja, det er meg. Hvordan går det med herr Raste? Han ser ikke helt sterk ut, syns jeg. <laughs> Så det er det Tobisen driver med? <laughs> ja. Men <laughs> før det slapp ut av ham, holdt han på å skremme livet av meg. Ja, han virket uhyggelig på meg også, det innrømmer jeg. Vel, nu setter, så er det en mindre å mistenke. For vi må vel godta at han er den han gir seg ut for? Ja, jeg tror det. Det gir jo en forklaring på alt det rare han har sagt. Ja. Snakker om feriegjest. Vet jeg at han sitter og tegner gravstøtter på rommet sitt om kvelden? Forbauser meg ikke. Og de, Berg, er de kommet fram til noe? Nei. Jeg leter stadig efter en fornuftig morder som kunne ha nytte av å ødelegge radiosenderen. Hva er det vi skal hindres i å få vite før det er for sent? Kan, kan det være noe frøken Sandsvær sa til sin søster? Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Randvei på sentralen sa at søsteren beklaget seg over at hun ikke hadde fått en viktig beskjed fra frøken Sandsvær. Ja, men deres samtalen ble jo også avbrutt. Kan det ikke vært noe mer? Eh, noe de ikke fikk høre av Ranveig? Det lot ikke sånn. Ja, Den viktige beskjeden skulle visst gjelde blomster. Blomster? Ja. ja! Frøken Sandsvær snakket om blomster til meg også. Hå? Eh, når var det? Det var til frokost i går. Eller um, rettere i forgårs, siden klokken nå er over ett. Hun fortalte meg at, at en begonia var død. Begonia? Begonia Hva var det nå med en begonia igjen? Jo, jo, det var den som visnet nede i peisestuen. Jeg ba fru Torge kaste den. Ja, det var vel den hun mente, da. Ja, kan det være noe viktig med den? Hvor ble planten kastet? På dynga, antar jeg. Bak skuret. Skal vi ta en titt på den, Nysæter? Ja, vi har vel ikke noe bedre å gjøre? Og kanskje oppfyller vi frøken Sandsværs siste ønske. Ja, kanskje det. Det var til frokost i forgårs hun snakket om den, sa de. Altså den morgenen de oppdaget mordet på Himmeland? Nei, dagen etter. Dr. Sandal var kommet, husker jeg. Hun ville absolutt konsultere ham også om denne begonian Ja, kvinnfolk er rare når det gjelder blomster, vet de. ja. Vi har en avtale, den får du holde. Hysj! Det er noen der inne. På denne tida av døgnet. Vi har det. Og jeg finner meg ikke i Det er Cato Ruud. I telefonen på mitt kontor. Vent, vent. La ham snakke for å skaffe meg noe i løpet av morgendagen. På en eller annen måte. Så ring kontoret ditt og få det opp med toget. Ja da. Ja vel. Ja, jeg vet det. Ja, men glem ikke at jeg har et meget godt tak på deg også. Jeg har fortalt en viss person om visse forretninger i København. Ja, det har jeg. Men jeg sa det var svigerfaren din som var forretningsmannen. Hallo? Hallo, er du der? Pokker også. Kom, Nysæter, ikke la ham se oss. Det var Helsen Cato snakket med. Ja, og de skjønte om hva? Narkotika. Ja, selvfølgelig. Det er Helsen som forsyner ham. Det burde jeg ha gjettet for lenge siden. De husker jeg sa jeg kjente ham fra Gaza? Ja, men eh, Ja, jeg vil ikke si noe mer da. Kom. Men nå kan jeg fortelle dem at Helsen var innblandet i en stygg narkotikasak der nede. Ja visst. Og han driver jo i den bransjen nå. Lovlig, mener jeg. Han har lett adgang til å skaffe både det ene og det andre. Ja, det skulle ikke undre meg om han driver ulovlig også. I stor stil. En merkelig fyr. Han er, eh, han er liksom ikke blitt ferdig med krigen ennå, på sett og vis. Jeg kjenner helsen. Jeg kan ikke riktig tenke meg at han skulle kunne lokke en guttunge ut på noe slikt. Bror til kona hans, til og med. Ja, nå forresten. Det slektskapet er jo ikke mye å snakke om. Ruud er voksen nok. Men for hans skyld får vi håpe at han bare er et offer for helsen. Bare et offer? Ja, jeg hørte hva han sa i telefonen. Han hadde et tak på helsen også. Han kan være helsens agent. Samarbeide med ham. Mm -hmm. Ja. Ruud har forresten reist en del til utlandet. Ja, Det er ofte slik det går for seg. Først blir ofrene, narkotikaofrene, gjort avhengig av stoffet. Så blir de tvunget til å bli agenter for hovedmannen. Ellers får de ikke mer. Men eh, dette vet vi jo ikke noe sikkert om. Jeg vil spørre dem rett ut, begge to. Eh, ja, men senere. Jeg tror ikke forbindelsen Helsen-Ruud er det vesentlige i denne saken. Er det her der? – Ja, der er dynga. Hold lykta der, så skal jeg gå utpå. Det er blitt stille nå. De skyter ikke mer. Nei, manøveren ble avblåst ved midnatt. Og vi har tapt krigen. <laughs> Fordi kanonene ble kamuflert som kanoner? Ja, akkurat. Ja, akkurat. Ja, det var, det var det jeg prøvde å komme på. Kanoner kamuflert som kanoner. Og mord Her er det, tror jeg. Jo, det er begoniaen. Det er ikke rare greiene, Berg. Én ting hadde i hvert fall frøken Sandsvær rett i. Jeg har sjelden sett en så død begonia. Nei. Sannelig om jeg kan eh... Naturlig død, hva? Ja. Hm. Det, det, lukter gammel fyll av den. Kjenn. Ja, det gjør det. Svakt, men det kan luktes. Ja, det er jo ikke vanlig blomsterduft, akkurat. Nei. <laughs> den sto i peisestua. Ja, den har vel fått sin del av kalaset. Ja. Den var med på Imelands og Helsens nattlige tilstelning. Den kvelden alt begynte. Å, oh, jaså? Men det hørte vel ikke de noe til? De kom senere. Uh, nei, jeg hørte ingenting. Imeland drakk seg nærmest bevisstløs. Men ikke Helsen? Å oh, jo, han ble temmelig god og subben. Pussig. Men det kan jo forklares. Hva da? Uh, nei, det var bare en løs tanke. Så det var altså det frøken Sandsvær fant ut, at begonian var død av akutt alkoholforgiftning? Ja, kan hende det. Men hvilken betydning skulle det ha? Nysæter, tror De det vil lukte noe av denne planten i morgen? I morgen? Jeg aner ikke, det var et merkelig spørsmål. Hør her, denne blomsterpotten må ha ligget ute i mer enn ett døgn. Da frøken Sandsvær kjente lukten, må den ha vært mye sterkere. Ja, det er rimelig. Nå lukter det bare ganske svakt av den. Er det ikke da rimelig å tro at lukten ville vært helt borte i morgen? Jo, det Der har vi altså endelig en fornuftig grunn. Jeg mener til å knuse senderen.